O, kad geras. Nepasau. Tai eina jau? Ne, ne, ne. Dar 14. Ne, jau eina. Eina? Labas vakaras visiems. Pradedame šeštą naktigonę kitaip. Laužas mūsų dega. Matau, kad susirinko jau keliasdešimt žiūrovų. Šios naktigonės tema, o kaip spraksi, kaip spraksi. Šios naktigonės tema – geopolitinė poezija ir proza. Ir šita tema suskaldyta bus į dvi dalis. Pirma dalis šį vakarą tai bus geopolitinė poezija – o kitą kartą ir matyt paskutinį kartą šią vasarą pakalbėsime apie geopolitinę rolę. Bet pradžiai apie keletą įvykių, kurie atsitiko nuo paskutinės naktigonės. Tai pirmiausia, prasmių laukas buvo purenamas Šiauliuose Vidos ir Vinco sodyboje. Taigi sveikinu visus ir perduodu linkėjimus, kurie buvo tame prasmių laukia. Apie jį mes kalbėsime dar šį vakarą pabaigoj naktigonės. Dabar tiesiog, tiesiog visi, kurie norėtų pajusti nuotaiką, tai Facebook'e yra nuotraukos iš susitikimo, o neužilgo vaida įdės ir video. O kiti įvykiai atsitikę per šitą laiką, tai yra pirmiausia ES parlamento rinkimai. Ir štai ką rašo kaip kurie komentatoriai. Jedvyga žvaigždienė. Kokių permainų tikėtis po rinkimų? O atviras smegenų lūžis. Kokių tik neprisigalvoja vardu. Atviras smegenų lūžis. Jie jau atsako. Didieji pokyčiai po Prancūzijos prezidento rinkimų. Romas įsijungia į pokalbį ir sako, manau, reikia tikėtis Prancūzijos nepriklausomybės. Skamba gal kaip tam keistai, kaip tai reikia tikėtis Prancūzijos nepriklausomybės. Bet aš manau, kad Romas čia turi omenyje tai, ką šiandieną sako daugelis Europos žmonių ir kas atsiliepia parlamento rinkimams Europos. Tai yra pirmiausia tai, kad Europos Sąjunga ir šalis prarado nepriklausomybė tiek ES komisarų atžvilgių ir atsirado kitas fenomenas, tai yra jungtinių valstybių perdėta įtaka pačiai ES ir daugelis Europos valstybių žmonių yra nepatenkinti šitą jų manimų per didelį įtaką. O dabar apie pačius rinkimus. Pirmiausia, porą tiesiog pastebėjimų, mes čia labai daug nesiplėsim, nes pagrindinė tema tai yra geopolitinė poezija ir prozika bet šiek tiek porą pastebėjimų. Tai pirmiausia, dalyvių skaičius rinkimuose. Žiūrėkit, koks įdomus dalykas. Sakau skaičius, kiek dalyvavo rinkimuose. Rumunija 32, Slovenija 21, Bulgarija 30, Latvija 30, Vengrija 29, Slovakija tik 13, o Lietuva 45. Tai iš naujų ES šalių Lietuva su didžiausiu entuzijazmu dalyvavo šituose rinkimuose, galbūt turėjo įtakos, kad ir sutapo su prezidento rinkimais, sunku pasakyti. Bet kuriu atveju Lietuvos rezultatas yra gerokai didesnis už visų kitų vidurio ir e, centrinės ir rytų Europos šalių, tų naujų Europos Sąjungos. Štai senosios valstybės Europos Sąjungos. Anglija 36, Prancūzija 43, Italija 60, Skandinavai, Suomija 40, Danija 56, Švedija 49. Taigi štai, šitie skaičiai rodo, kad rinkimuose mažiausiai dalyvavo naujųjų ES šalių gyventojų. Nors atrodytų, jie tokie turėtų būti didžiausi entuziastai, Bet čia išsiskiria, kaip sakiau, Lietuva su savo 45 procentais. Išsiskiria Lietuva ir dar vienu aspektu, aš to įpaminėsiu. Kalbant apie rezultatus. Aš čia turiu meni tuos žmonės, kurie na, nustebino arba kurie, pasakykime, tie euroskeptikai, taip pasakykime. Tai štai Vokietijai, alternatyva Vokietijai gavo 7 procentus, Italijoje penkių žvaigždžių partija 21, antra vieta. Vengrija, Fidesz, premjero Orbano partija 51 procentas. Anglija, Jungtinės karalystės nepriklausomybės partija, pirma vieta 27 procentai. Prancūzija, nacionalinis frontas, Marina Le Pen, pirma vieta su 25 procentais. Ir štai Lietuva A, tiesa, ir visur kitur. Beveik visur euroskeptikai gavo daugiau ar mažiau vietų šiuose rinkimuose. Ir tik Lietuvoje negavo nei vienos vietos. Ir net keista, kad visi tie, sakykime, ir vadinami žemininkai, e, referendumo organizatoriai, parašų rinkėjai ir pasirašę, nesugebėjo išvesti į Europos parlamentą na, tos partijos, kuri jungia tokie žmonės, o buvo toks sąrašas ir ne vienas. Ir aš dabar nesimsiu analizuoti, ko čia pritruko, čia ne šios laidos tema, bet faktas yra toks, kad Lietuva ir labiausiai entuziastingai dalyvavo rinkimuose ir priešingai negu visur kitur, nei vienos vietos euroskeptikam nesuteikė. Tai galima manyti, kad Lietuva yra labiausiai entuziastinga ES narė šiai dienai. Bet štai plaktukas, taip pasivadinė žmogus, sako, Lenkijoje 7 procentus gavo judėjimas, kurio idėjos yra panašios į tas, kurias mes čia savo prasmių laukia pūrėme. Na, atskirais aspektais iš tikrųjų jos yra panašios, tuoj pasakysiu apie ką kalba. O kalba yra apie Januš Korvin Mikė. 71 metų žmogus, daugelį metų dalyvaujantis Lenkijos politikoje, daugelį kartų balotiravosi į prezidento postą Lenkijos, surinkdavo visada apie vieną ten, nu, vienu žodžiu, vieną, du procentus ir staiga va toks rezultatas. Rinkimuose jis dalyvavo su politinė organizacija, kuri vadinasi Kongres Novai Pravici, e, naujosios dešinės kongresas. Ir jie gavo 7 procentus ir 4 vietas. Dabar šiek tiek apie patį tą Janušą Korvin Mikę. Jis yra toks labai, sakykime, kontroversiškai vertinamas pačioj Lenkijoje. Ir kad suprastumėt, kodėl aš pacituosiu keletą jo pasisakymų straipsnių ištraukėlių. Štai ką jisai sako apie trečią Žespospolitą. Dabartinė Lenkija, dabartinė ta Lenkija, po tarybinė yra vadinama trečiaja žespospolita. Tai tas Januš Korvin Mikė sako, kad Čečia žespospolita, jie stvorim generalą Kiščiaką. Išvertus tai reikštų taip, kad trečioji žespospolita yra generolo Kiščiako kūrinys. Kasgi tas generolas? O tas generolas tai yra buvęs karinio žvalgybos viršininkas 72-79 metais šitoj tarybiniai Lenkijoje. Vidaus reikalų ministras nuo 81 metų, ministras pirmininkas nuo 89 metų ir apvalaus stalo organizatorius 89 metais, kuriame tuometinė Jaruzelskio e, valdžia dėrėjusi su opozicija dėl valdžios kitimo rėmų. Taigi štai tas generolas Kiščiakas buvo tas organizatorius, tuo metu premjerministras, o šiaip karinės žvalgybos buvęs viršininkas. Ir ne veltui tas Januš Korvin Mikė toliau štai ką sako. Kai Kiščiakas gavo nurodymą perleisti dalį valdžios opozicijai, perleido tiems opozicionieriams, kuriais pasitikėjo, kitaip sakant, savo agentams. Kita dalis opozicionierių, kurie dalyvavo prie to apvaraus stalo, čia Januš Korvin Mikė nuomonė, tai buvo vakarų kairiųjų organizacijų įtakos agentai. Kitaip sakant, visas apvalus stalas tai buvo arba generolo Kiščiako, arba vakarų kairiųjų, <laughs> vienai par kitaip įtakojami žmonės. Dar sėki pabrėžiu, aš čia cituoju Januš Korvin Mikė, kad jūs suprastumėt, koks tai yra žmogus ir apie ką jisai kalba ir kodėl tai yra sensacija pačioj Lenkijoje ir kodėl lenkai vieni džiaugiasi o kiti rausta iš gėdos jiems yra gėda kad atsitiko toks dalykas eikim toliau čia dar tik pradžia beje bet jeigu šiek tiek grįžt prie to Mikės pasakymo, kad solidarumas ir visa kita tai buvo vienai par kitaip įtakos agentai, reikia pasakyti tokį dalyką. Pačioj Lenkijoje Yra diskutuojama labai plačiai, yra išleistos knygos, kuriuose įrodinėjama, kad Valensa, tas pats garsiausias Lenkijos žmogus ir solidarumo lyderis ir žvaigždė, kad turėjo slapyvardį Bolekas ir kad buvo kaip tik to kiščiako agentas. Yra išleistos knygos jaunų Lenkijos istorikų, kurie knysosi archyvose ir archyvinė medžiaga visą šitą bando įrodyti. Ir tas ginčas, ar čia yra tiesa, ar čia yra pritemta, ar jisai buvo iki kažkokių metų, paskui nebuvo, tai diskusija vyksta pastaruosius jau dešimtmečius dėl šito. Taip, kad čia tas Januš Korvin Mikė nėra jau kažkoks originalus šitoj srityje. Bet štai keletą dar Mikės citatų. Štai ką jis dar sako. Saugumas turėjo agentų visose partijose, o esant reikalui kūrė naujas. Pavyzdžiui, platformą Obivatelska. O šitą platformą Obivatelska tai yra dabar valdanti partija ir jos e, lyderis Tuskas premjeras šiuo metu. Štai kaip tas Mikė atsiliepia apie šią valdančią partiją. Bet visas kontraversiškumas prasideda šiek tiek toliau jo citatas, nes tai dar daug kas apie tai Lenkija šneka. Bet štai ko nešneka kiti, o šneka Januš Korvin Mikė. Cituoju. Ir nieko blogo, sako, kad saugumas įkūrė partijas. Geriau partija valdoma spets tarnybų, negu demokratiškai valdoma gal ir mielų šiaip jau moteriškių ir visokių menkai susigaudančių vyrukų. <laughs> Čia jau yra jo citata. Na nu ir kaip čia neprisiminti mūsų pokalbius, kas tai yra demokratija, suprantat. Ir, ir mano naktigoniai siūlyta egzaminą rinkėjams, na aš nesu tiek įžulus ir taip gal nepasakysiu kategoriškai, bet iš tikrųjų šiek tiek susišaukė, susišaukė. Kažin ar yra gerai, kad spetstarnybos įkūrė partijas, bet kad demokratija yra keistokas darinys, na iš tikrųjų, ir mes paskui dar prieisim prie tų keistenybių Lietuvoje ir Ukrainoje, aš paminėsiu rinkimus. Bet dar keletą citatų. A, tiesa, tas e, Januš Korvin Mikė 89 metais Seime Lenkijos, čia buvo pirmas Seimas po solidarumo, po tų visų jau permainų, jis teikė iliustracijos įstatymą, kuriuo siekia būtent ištraukti šitos vergovės tos agentus, kad jie būtų parodyti, išliustruoti, kad visi žinotų ir nuimti šitą nuodėmę ir kad nebegalėtų jais manipuliuoti. Tarp kitko irgi susišaukė su mano paties veikla, nes mes tą darėm 92 metais. Mes lygiai tą patį bandėm. Ir kaip Janus Korvin Mikė Lenkijoje kaltina, kad jis užlugdė iliustraciją, taip pat paradoksaliai mane kaltina ir tautos pažangą, nors viskas buvo priešingai. Bet tie visi, ir jis irgi tą sako, reiškia, nieks nenorėjo šitą. Nes visose partijose buvo pilna tų agentų ir sako, jis, aš jau čia citatų neturiu, bet šiaip jis apie tai daug kalba. Sako, aš paskui supratau, kad to niekam nereikia, nes jie <laughs> aplinkui sėdi. Tai dėl to, permetant tiltelį į Lietuvą, na iš tikrųjų, aš jau aiškinau, kaip galima kaltint tautos pažangą ir mane asmeniškai sužlugdžius tą desovietizacijos įstatymą, kai mes kaip tik buvome nepartiniai, nekom jaunuoliai ir mums tai nelėtė, o lietė kaip tik, jūs patys žinot ką, o čia dabar nesikartos. Tai taip, iš tikrųjų, paralelės yra. Yra. Dabar už tą kongresą naujosios dešinės balsavo daug labai jaunų žmonių iki 30 metų. Tokia statistika yra. Ir matyt dėl to, kad jis yra gana populiarus blogeris. Jis internetinėje erdvėje turi daug savo visokių aikštelių ir aktyviai ten reiškiasi. Na, ir mes irgi reiškiamės. Beje, kaip ir šitas penkių žvaigždžių lyderis Italijoje, Bepe Grilo. Jis irgi laimėjo rinkimus į pirmąjį Italijos parlamentą, o dabar į Europą dėka interneto. Jis ten irgi keletą metų labai aktyvus buvo internetinėje erdvėje. Ir štai kas dar įdomu. E, po šitos pergalės Europos parlamente ta naujoji dešinė nutarė įkurti klubą Lenkijos Seime. Jie ten neturi nei vienos vietos bet ant šitos pergalės atsirado norinčių palikti partijas pralaimėjusias rinkimus ir ateiti pas jį. Ir visai tikėtina, kad jis, nelaimėjęs nei vienos vietos Seimo rinkimuose Lenkijos, turės ten savo frakciją. Verta ir mums apie tai pagalvoti. Ir kas dar susišaukia su mūsų veikla jo sumanime, nu, tai iš tikrųjų keista. Jisai sako, negalvokit, kad jūs šiaip savo ateisit į tą mūsų klubą jūs turėsit praeiti tam tikrą skaistyklą, kur turėsit atsakyti klausimus, ar tikrai jūs galvojate taip kaip mes. Na, na, tikrai toks įspūdis, kad jis nuo mūsų nusirašė savo žingsnius taktinius, nes mes klausimyną tai jau ne pirmi metai, taip sakant, siūlom publikai. Taip kad kažkas panašaus ir pas juos yra. Ir štai pabaigai apie Januš Korvin Mikę ir Naujosios dešinės kongresą, keletą jo citatų, šiaip jau apie Europos Sąjungą. Po penkių metų Europos Sąjungos nebus, jisai teigia. Ir šiaip jis atėjo sugriauti tą Europos Sąjungą, panašiai kaip ir Marina Le Pen, sako. Toliau, kovosim su, su socializmu Europos Sąjungoje. Krymas turėjo grįžti Rusijai. Jis tą prognozavo dar keletą metų atgal. Ir jis laiko tai natūralių dalykų. Obama ne juodas, o raudonas. Čia turim omeny, kad jis yra irgi socialistas ir, vienu žodžiu, daro ne tą, ką reikia. Na ir pabaigai galbūt <laughs> apie demokratiją ir apie tas vat, partijas ir moteriškės, kurios valdo partijas o kartais ir valstybės. Štai Janušo Korvin Mikės citata. Demokratija yra kvailystė. Skamba drastiškai, bet pažiūrėkime dabar, taip sakant, į praktiką, kad ir Lietuvos. Štai mes rinkom Lietuvos prezidentą, valstybės vadovą, kuris turi vesti visuomenę, kuris turi stovėti presidijo priekyje, ar ne? Na ir aš labai nesiplėsiu, bet na, ar netrodo keista, kada žmogus su gana ypatinga komunistinė praeitim, ne šiaip neįlinė komunistinė praeitim, yra remiamas partijų, kurios reprezentuoja save kaip labiausiai nutolusios nuo komunistų ir nuo tarybų valdžios. Ir jos aktyviausiai remia būtent šitą žmogų. Tai toks, nežinau ar tai logiška, na, man nelabai atrodo logiška ir kažkaip tas Januš Korvin Mikė čia man prisimena su savo citata. Bet dar čia tik, tik vienas niuansėlis. Aš ne vieną kartą sakiau, kokios yra valstybės vadovo pažiūros. Tautinės, socialdemokratinės, liberalios. Mes taip ir nežinom. Ir tas klausimynas, vat, kuris sklandų mūsų prasmių lauke. Mes nežinom, kaip jie atsakytų mūsų valstybės vadovus. Tai ar logiška yra rinktis valstybės vadovų žmogų, apie kurį mes nežinom pačių svarbiausių dalykų? Bet demokratija daro tokius žygdarbius. Kitas aplinka, ne vieną kartą sakiau. Pirmą kartą Lietuvos naujoje istorijoje mes nežinom prezidento aplinkos. Mes nežinom, su kuo jisai tarėsi, apskritai, kas yra jo aplinka. O tie patarėjai, kurie supa valstybės vadovą, tai yra jauni žmonės, mes puikiai suprantam, kad jie įtakos nedaro. E, tai yra daugiau formalus asmenys, o kas ta tikroji aplinka. Ir aš asmeniškai nepažįstu žmonių, kurie tai žinotų. Aš dėjau šiokias tokias pastangas sužinoti šitai. Klausinėjau įvairių Seimo narių ir panašiai niekas man atsakymą nedavė. Ir dar porą pastebėjimų. Vis tik sutikit, kad žmogaus gyvenime tėvų ir vaikų santykiai, vyro moters santykiai, na, sudaro fundamentą jo pasaulyje žiūros ir apskritai visuomenės gyvenime tai yra labai svarbus dalykai. Ir, nesuprantat, jūs patys suprantat, apie ką aš kalbu. Aš nenoriu, taip sakant, nei skaudinti, nei užgaulioti, bet mes kalbam apie visuomenės būvį Ir kalbant apie visuomenės būvį, apie jos ateitį, apie tautos ateitį, na juk negalima žaisti, va taip lengvabūdiškai. Juk sutikit, kad e, žmogus be tėvų vaikų patirties, be vyro moters patirties, nu, šiek tiek kitaip turbūt įsivaizduoja gyvenimą negu dauguma visuomenės. O štai tas Janus Korvin Mikis sako, demokratija štai yra toks dalykas, kad jis leidžia keiščiausius dalykus atsitikti keiščiausiams dalykams. Ir jie Lietuvoje atsitiko. Bet Lietuva čia šiuo atveju yra ne, ne vieniša. Dar keistesni dalykai atsitiko Ukrainoje, kuri taip pat rinkosi prezidentą. Ir štai porą pastebėjimų iš Ukrainos. Na, pirmiausia, pats rinkimų vykimas pilietinio karo sąlygomis, na sutikit, yra irgi toks jau keistas. Ir žinant, kas ten darosi, taip iki galo, iki galo pripažinti aš pats savo, kad tie rinkimai yra legitimus, na, nu, aš negaliu. Bet tiek to, tiek to. Sakykime, Nu, ten jau jie įrinko, įvyko, išsirinko žmonės tą prezidentą, bet klausimas yra kitame. Štai žiūrėkit, Janukovičius, buvęs prezidentas, nepasirašė tos asociacijos su Europos Sąjunga ir nuo to prasidėjo Maidanas, kurio pasiekoj, va, turim tą, ką turim šiandieną. Bet e, Porošenka kuris beje pagal tėvą jo pavardė Valcmanas. Aš paskui e, vėliau pasakysiu, kodėl aš tą miniu. Tai yra gana svarbu. E, Porošenka pasakė, kad jis nepasirašys taip pat ES sutarties, asociacijos, ekonominės dalies, nes politinį jau pasirašė Ciniukas, ar Turčinovas, atsiprašau, Turčinovas, o jis pasakė, nepasirašys ekonominės. Tai tada kas pasikeitė? Bet kažkodėl neprotestuoja niekas dabar. Toliau. Na, Janukovičius buvo vadinamas tironų ir visokiais kitokiais bjauriais vardais, dėl to, kad ten porą kartų protestuotojai gavo bananų į kuprą. Bet dabar žūna tūkstančiai žmonių, žūna jau, ne šiaip savikų pragauna. Tūkstančiai žuvo. Tai tada, ką laimėjo Ukrainos rinkėjai? E, buvo toks dalykas kaip Janukovičiaus tas namas garsus ir čia mūsų internetiniai portalai mėgavosi ilgai tuo namu. Bet Porošenkos namas yra dar didesnis. Tai aš siūlyčiau jiems pafilmuoti ir tą namą. Taip jau įdomumo dėlei. Namas jo įspūdingas, kažko panašus į Baltosius rūmus Vašingtone. Toliau. Porošenka buvo kaip tik Janukovičiaus vyriausybėje ekonomikos ministru. Tai kitaip sakant, jis ir yra atsakingas už tą ekonominį nuopolį, prieš kurį Maidanas protestavo, siekdamas socialinės lygybės, daugiau teisingumo ir kovoja prieš oligarchų valdžią, tai štai Porošenka yra na, vienas iš svarbiausių oligarchų. Ir palyginus su Janukovičium, Janukovičius yra ubagas palyginus su juo. Tai dabar jūs man <laughs> pasakykit, tai dėl ko apskritai įvyko visą tai, kas įvyko Ukrainoje ir vyksta šiandien, va čia valandą, kad yra bombarduojamas Donetskas, Luganskas, jau bombarduojamas kur žūna civiliai žmonės. Dėl ko vyko viskas? Tuo labiau, kad Janukovičius juk buvo sutikęs su viskuo. Ir buvo sutikęs, kad tas pats Jeciniukas taptų premjerministru, be jokių ten riaušių, be jokių perversmų legaliai. Po, poro, po kelių mėnesių Janukovičius sutiko, kad būtų prezidento rinkimai, viskas galėjo būti ramiai, bet kažkodėl viskas įvyko visai kitaip. Ir šiandieną Ukraina nebeturi Krymo, yra paskendusi chaose. Šiandieną ten yra pilietinis tikras, tikrų tikriausias pilietinis karas. Ir e, atklausė žmonės, kogi viskas pasibaigs. Tai aš manau, kad Ukraina jau niekada nebus tokia, kaip buvo. Ir šitas konfliktas gali pasibaigti tik vienos iš pusių pergalę nes kompromisui net turbūt jau vietos nebėra po to, kas atsitiko Odesui, po tų sudegintų žmonių ir po daugelio kitų įvykių, kurie vat, per šitos porą treitą mėnesių atsitiko Ukrainui, jau net kompromisui vietos nebėra. Ir dabar jau arba arba greičiausiai. Ir e, dar toks įdomus pastebėjimas apie rinkimus. Ten buvo toks e, Svobodos partijos lyderis Tegnibokas, tai būtent tas atstovaujantis vakarų Ukrainos tuos vadinamus benderovcus. Ir jis prieituose rinkimuose į Europos parlamentą, kurie buvo čia prieš porą treitą metų, gavo 10 procentų. Ir jis buvo vienas iš trijų Maidano lyderių. Bet rinkimuose prezidento jis dalyvavo, gavo tik 1 procentą. Jarošas, tas pravai sektor lyderis, irgi vienas iš Maidano lyderių ir apskritai vienas iš tų žmonių, ant ko laikosi ta naujoji Ukraina, va, ta, kuri šiandieną veda kovą su, su Donetsko ir, ir, ir Lugansko žmonėmis. Jis gavo taip pat tik vieną procentą. O štai toks yra Leško, kuris gavo praeituose rinkimuose tik vieną procentą ir kuris yra, jis neslėpė, jis atviras homoseksualistas. Jisai gavo šituose prezidento rinkimuose 8 procentus. Tai analitikai nesupranta apskritai, kaip tokie rezultatai galėjo atsirasti ir arba tai yra Januš Korvin Mikės to teiginio, kad demokratija yra labai keistas šiaip jau rinkimo būdas, arba tiesiog tie rinkimai yra na, nupiešti taip, kaip, kaip kam reikėjo. Aš neturiu atsakymo, bet e, patys rezultatai yra keistokie. keistokie. Bet štai Tomas tame kontekste klausė, kiek dar nekaltų žmonių turi žūti, kad rusai įvestų kariuomenę į Ukrainą. Aš tom atsakysiu taip. Aš manau, kad e, Rusija iki paskutiniųjų stengsis kariuomenės neįvest nes kaip tik šito yra ir laukiama. Ir bet kada mes kalbėsim apie geopolitinę poeziją, jūs suprasit kodėl. Ir šitą puikiausiai supranta Maskva. Ir, na, aš nežinau, kur ta raudona riba, kada jau Maskva nusispjaus į viską ir kariuomenį ves, aš aišku nežinau bet tiesiog logiškai mąstant jie stengsis iš paskutiniųjų išvengti kariuomenės įvedimo į Ukrainą. Bet tai nereiškia, kad jie nepadeda dabar Lugansko ir Donetsko toms apskritims kovoje su Kijevu. Be abejo, jie padeda, bet, bet padeda taip, kaip padeda ir Kijevui. Kijevui padeda šiandieną Junktinės valstijos, Lenkija, daugelis kitų šalių, privačios kariuomenės ir panašus dalykai. Ir štai koks įdomus fenomenas. Lenkija šiandien yra atstovaujama Ukrainoje abiejose barikado pusėse. Vieni Lenkai kovoja Kievo pusėje. Ir tai yra spec, spec daliniai, profesionalai. Kiti Lenkai kovoja Donecko pusėje prieš Kievą. Tiems, kurie nesupranta, kodėl taip yra, tuoj pat paaiškinsiu. Lenkai, matyt, niekada neužmirš labai skaudžios patirties santykiuose su vakarų ukrainiečiais, kada jie kovojo už savo vakarų Ukrainos nepriklausomybę ir valstybės įkūrimą. Ir ten buvo nužudyta daug labai Lenkų. Yra tokia garsi vadinama Volynės skerdynės, va, taip, volinės skerdynės vadinamos, yra tokia minėtina diena Lenkijoje. Ir kada Lenkijos va, ta platforma Bovatelska, Lenkijos vyriausybė rėmė Kijevą ir tuos vakarų ukrainiečius, didelė dalis Lenkų nesuprato, kodėl jie tai daro, nes jie atsimena, kas tie žmonės ir kokie buvo santykiai su jais ten 30-40 metais. Ir štai iš tų žmonių tarpo šiandieną yra savanoriai Donetskė. Ir žiūrėkit, koks paradoksas. Tas pilietinis karas Ukrainoje suveda ne tik ukrainiečius arba Ukrainos gyventojus, bet gali suvest Lenką su Lenku. Žiūrėkit, kokia įdomi situacija. Ir ne tik, ne tik. Tas pats yra su vengrais, Vengrai taip pat savanoriai yra dalis jų šitoj pusėje, Donetsko pusėje. Kodėl vengrų dalis atsirado? Todėl, kad užkarpatė, ten, kur dar yra tie vadinami rusinai išlikę, yra vengrų, o e, va tie Jarošo žmonės, tie Gniboko žmonės, tie vakarų Ukraino žmonės, Galicijos ukrainiečiai, jie vengrus tos užkarpatės vengrus taip pat laiko priešais. Taip kaip žydus, lenkus, maskolius, kaip jie jos rusus vadina, ir vengrus. Ir dėl to dalis vengrų taip pat jaučia priešiškumą šitiems ir visą tai yra negaus, be abejo, tai yra negausios grupės žmonių, negausios grupės žmonių, bet šitokie reiškiniai yra. Ir aišku, ten yra rusų savanorių, yra čečienų savanorių, bet valstybinių lygių, kariuomenės lygių Rusijos ten šiuo metu nėra ir mano manimu, rusai stengsis iš paskutiniųjų ten ir neatsirasti. Dabar šitas konfliktas, kaip sakiau, jau matyt kompromisu baigtis nebegali, nes po to, kas po visų tų bombardavimų, neapykanta, kuri ir šiaip tvyrojo. Suprantat, tie, kurie skaito lietuvišką spaudą tik tai, jie visiškai neteisingai supranta, kas ten vyksta. Ir kaip pas mus sako, prorusiški separatistai. Tai tai ne prorusiški separatistai, tai yra tie žmonės ten gyvena, tai yra vietiniai žmonės, kurie, nu, jau Praeitoje naktigonėje aš aiškinau, tai kas norit pasiklausykit. Tiesiog trumpai šnekant, yra rytų Ukraina ir yra vakarų Ukraina. Ir jos visada buvo ganėtinai skirtingos. Ir vat pastarėjai įvykiai dar labiau juos išskyrė. Ir vieni gravituoja į Europą, kiti gravituoja į Rusiją. Ir tarp jų, va tie tiltai, nu nežinau, ar jau jie be gali būti atstatyti po to, kas vyksta va šiomis dienomis. Ir e, aišku, tie, kurie nestebi Ukrainos, o tokių aišku yra dauguma žmonių, jie gal nesupras to, ką aš dabar pasakysiu, bet tiesiog patikėkit manimi, jeigu jūs stebėtumėt va tos procesus, o aš stebiu dešimtmečiais Ukrainoje vykstančius procesus. Ir pavyzdžiui, kai buvo Maidanas tas pirmas 2004 metais, tai tas pats Porošenka, va, dabartinis prezidentas, Jis įkūrė tokį vadinamą penktą kanalą. Jisai buvo skirtas konkrečiai tam Maidanui propaguoti. Tai jūs matytumėt, jau nuo to laiko tai buvo akivaizdu, kad va tie vakariniai ukrainiečiai, tuos rytinius, praktiškai laiko antrarūšiai žmonėmis. Tas buvo jūs kiekvienoje laidu. Ir kas įdomiausia, jie sutikdavo su tuo, tie rytų ukrainiečiai. Jie su tuo sutikdavo. Jie buvo kaip ir ir pasiruošę pasiduot vardan matyt tokio įsivaizdavimo, kad kartu su tais vakarų ukrainiečiais jie pateks į gal į Europos Sąjungą irgi taps tais europiečiai. Aš tiesiog nežinau, kaip ten, kaip ir kodėl, bet, bet buvo tas toks pasidalinimas į pirmarūšius ir antrarūšius ukrainiečius. Ir vat tas pulinys, vat šiemet sprogo. Ir tie antrarūšiai ukrainiečiai nebenori tokiais būti, ir nežinau, ar bebus galima grįžti tą pradinį stovį. Beje, panašus, panašus fenomenas susiklosti Vokietijoje. Po Vokietijos susivienijimo vakarų vokiečiai iš aukštų žiūri į rytų vokiečius. Ir jeigu jūs turėtumėt pažįstamą, jeigu turit, pašnekinkit juos. Dažnas iš jų pasakys, kad jie jaučia šitą žvilgsnį iš aukšto ir jis jiem labai nepatinka. Labai nepatinka. Ir tarp kitko, įdomus būna kartais e, sociologinių tyrimų rezultatai, kurie parodo, kad didelė dalis rytų, rytų vokiečių norėtų grįžti į tą savo buvusią Vokietijos demokratinę respubliką. Ir viena iš priežasčių tai yra va, tas toks, irgi toks, tokia vyresnio brolio iš vakarų Vokietijos buvimas. Aš turiu pažįstamų tenais ir aš, aš sakau, Iš jų lūpų aš tą žinau. Tai panašus reiškinys buvo Ukrainoje ir va dabar jisai duoda savo rezultatą. Be visų kitų priežasčių, ekonominių, socialinių ten ir panašiai, yra va dar ir šita. Ir šita. Tai apie Ukrainą tiek. Ir dar vienas, aišku, jau visiškai smulkus reikaliukas, kuris atsitiko per šitą laikotarpį tarp paskutinės ir šios naktigonės, tai buvo laida nuoga tiesa, kurioje man teko, nežinau, garbė ar negarbė sudalyvauti. Jinai susilaukė mūsų Facebook'ose šiokių tokių komentarų, tai dėl to aš apie ją ir pašnekėsiu šiek tiek. Pirmiausia, žmonės svarsto, ar verta eiti, nes vis tiek kalbėti neduos. Na ir iš tikrųjų, Aš net ir nežinau, eit ar neit. Aš neturiu, neturiu tokios vienareikšmės nuomonės. Kalbėti iš tikrųjų neduoda, faktas. Bet kita vertus, jeigu laida yra valandos laiko, ten 20 minučių reklama, telefonų skambučiai žiūrovų ir studijoje aštuoni žmonės, tai kiekvienam lieka ten, nežinau, po porą minučių. Ir sako, na, kaip jūs išgelbėsit Lietuvą? Ir per dvi minutės tu turi pasakyti, kaip tu išgelbėsi Lietuvą kai žmonės dešimtmečiais gelbsti Lietuvą, dirba institutai, Seimai, ten prezidentai, o čia tau ir dar tų dviejų minučių tau neduoda. Bet kita vertus, na, tokios jau tos Lietuvos televizijos laidos, tokie tie mūsų vedėjai ir žurnalistai, toks jų supratimas ir kitaip nebus, tai nežinau, tai nežinau, patarkit man. <laughs> Net jeigu būtų galima apklausą padaryti, bet mūsų mūsų gretų nariai arba žiūrovai, kaip nubalsuoti, tai tarnėti tokias laidas. Nu, gal manęs ir nekvies daugiau, tai <laughs> atpuls klausimas. Bet žiūrėkit, ką, ką parašė atsiliepdama į šitą laidą Mari Bure. Tokiu vardu pasivadinus, jina tikėtina, kad moteris. Jinai kritikuoja mane ir sako, kad jis sugeba tik apie globalius dalykus pakalbėti o apie realias problemas nieko pasakyti negali. Na, Andrėjas Gazember, komentatorius, jai atsako, tokiuose laidose apie realias problemas ir nepakalbėsi. Marius Za dar kitaip atsako, kaip įmanoma globalius reikalus atskirti kaip mūsų neįtakojančius. Ir užbaigė diskusiją Julija Sekma, kuris sako, kad aš kalbu apie globalius dalykus todėl, kad priežastys yra šaknis, šaknyse yra priežastys, reikia žiūrėti šaknis. Taigi štai atsakydama Mari Būre, aš atsakydamas į priekaištą, kad apie konkrečius dalykus aš nieko pasakyti negaliu, aš suprantu, daugeliu žmonių atrodo, kad Na, nu, neminėsiu aš pavardžių, kad ir toj laidoj, kurie ten šnekėjo, kad jie taip teisingai šneka, taip supranta tą žmogų, jo problemas tas paprastas. Aš suprantu, tai aišku, kaip tas jums skamba. Bet <laughs> iš mano taško žiūrint, tai skamba jokingai, nes jie būtent plaukėja paviršiui, jie visiškai nesu... Ir toj laidu buvo aiškiai matyti, kad jie nesuvokia esminių dalykų, jie nesuvokia, iš kur kyla tos, tos konkrečios žmogaus problemos, juk jos nėra šiaip savo atsiradusios. Ta konkreti būtinė problema dažnai yra įtakojama, kaip ir sako va čia komentatoriai, stambių ir dažnai va tų geopolitinių problemų. Ir Bandydamas dar kitaip paaiškinti, Maribūre, aš duosiu tokią metaforą. Įsivaizduokit, kad mes gyvenam prie upės Mes tą upę naudojam geriamui vandeniui, daržų laistymui, laivybai, dar ten kažkam. Ir staiga ten toj upėj pradėjo sekti vanduo. Ir mes tada pamatom, o, žiūrėk, o ten kažkoks vaga, nusitiesęs asmeniškai, užkyšį korupcionierius ir jis savo ten vandenėlį Paskui kitas pasirodo daržus laisto ne pagal savo galimybės irgi ten. Ir visa tai yra faktai. Visa tai yra faktai, visa tai yra teisybė. Bet jeigu jūs paeisit tą upę aukštyn ir staiga jūs pamatysit, kad ten toli, toli nuo mūsų gyvenamos vietos kažkas pastatė milžinišką užtvanką, arba išsikasė milžinišką atšaką nuo tos upės ir nukreipė tą vandenį visai kitur. Ir va šitos problemos, ne tos korupcinės problemos, ne tas sukčiavimas tų atskirų individų prie to upės mūsų gyvenant. Ir tas jų vandens kiekis pavoktas, iš tikrųjų realiai pavoktas iš mūsų visų. Tai yra smulkmena palyginus su tuo, kiek vandens mums neduoda, va ten kažkur toli Tie, kurie pastatė užtvanką arba apskritai iškasė visiškai kitą vagą mūsų upiai. Taigi štai taip yra su viskuo gyvenime. Ir dažnai tas vadinamas paprastas žmogus, aišku, jisai žiūri aplink save arti ir jam atrodo, kad va, galima tą labai paprastai padaryti, va tas kaltas, tas kaltas ir jis ne visada sugeba suprast kurgi tos tikrosios priežastys, nes jos būna kartais tolokai nuo mūsų ir ką beje ta nuoga tiesa ir parodė, kad aš ten per tą trumpą laiką bandžiau šiek tiek pasakyti, kodėlgi mes gyvenam taip, kaip gyvenam, kodėl mes gyvenam blogiau negu Europos Sąjunga. Bet net ir tų kelių pavyzdžių aš žiūriu, net tie, kurie save tituluoja ekonomistais, jie, tos priežastys jiems nepasirodė svarbios. Bet žinokit, aš jau nebesistebiu. Po keletos metų pokalbių su jais, aš jau net nebesistebiu šituo. <laughs> Taip kad, e, o poniai Mari Bure ir visiems kitiems, norint suprasti, kodėl mes gyvenam blogiau negu kiti, ir žiūrint, kas tie kiti, ir toj laidoje aš pastu, žiūrint, su kuo mes save lyginam, bet jau yra monologas, kuris vadinasi Kainos kaip pas Mus, ne, kainos kaip pas juos, algos kaip pas mus. Tai yra monologas apie kainas ir algas, taip kad rekomenduoju visiems pasižiūrėti. Tik nedarykit, na, na tokių, tokių sprendimų apie tą monologą, kaip aš kartais skaitau. Pažiūri pirmą dalį, kur apie klimatą kalba. Tuoj pat pasako apie Suomiją, apie Švediją, aš toliau net žiūrėti, sako, neverta. Tai žmonės mylėjai. Taigi ten yra tik tais pirma nedidelė dalis klimatas. Ir aš gi nesakau, kad jis viską lemia. Turėkit kantrybės, išklausykit visą tą monologą. Ten yra daug sudėdamųjų, kodėl mes gyvenam taip, o ne kitaip. Ir tai iš tikrųjų, mano supratimu, turėtų žinoti kiekvienas lietuvis nuo mažų dienų, nes tai yra ne mano išgalvoti dalykai, tai yra faktai. Faktai, kuriuos turi žinoti visi lietuviai ir apskritai Lietuvoje gyvenantys žmonės. Ir tik tada bus galima suvokti e, daugelį, daugelį dalykų, kurių šiandieną mes nesuprantam. Bet aš apie tai šiandien nekalbėsiu, nors matyt, jeigu dar tęsim naktygonės rudenį, reikės grįžti prie tų kainų ir algų, prie tų visų mūsų aimanų, kodėl mes gyvenam taip, o ne kitaip. Nes vis tiek praėjo nuo to monologo jau praėjo keli metai yra naujos informacijos, reikės jį atšviežinti ir padarysim naktigalį. O dabar siūlau, labai siūlau pasižiūrėti visiems tiem ir ypatingai va, poniai Marijai Bure. O dabar perinam prie tikrosios naktigonės temos, kuri vadinasi geopolitinė poezija ir proza. Šį vakarą tik apie poeziją. Pirmiausia, kas yra ta pati geopolitika? tai yra valstybės gyvenimą įtakojantis geografinis faktorius pirmiausia. Kitaip sakant, yra tokie teiginiai, tai yra 19-20 amžiui susiformavusi tokia mokslų, galima sakyti, kad geografija turi didžiulę įtaką valstybės apskritai ir tautos gyvenimui. Bet aš išplėščiau dar labiau. Šiandieną geopolitika yra apskritai vadinama valstybės politikos nukreipimas į visą pasaulį, reiškia, toli. Ne šiaip savo užsienio politika su konkrečiomis ten valstybėmis santykiai, bet toks tokių kūrimas geopolitinių koncepcijų, nukreiptų toli kur nors nuo valstybės ribų ir panašiai. Ir štai kodėl aš sakau geopolitinė poezija. Na, turbūt sutiksit, kad kalbant apie poeziją, mes niekada negalim, pas, nesakom, kad poezija neteisinga. Poezija negali būti neteisinga. Ne? Mes iš poezijos nelaukiam tiesos. Mes iš poezijos laukiam įtaigumo, grožio, architektonikos skambesio žodžių, talento, kurėjo talento laukiam. O štai iš prozos, jeigu tai ne fantastinė literatūra, mes vis tik tikimės tokio, nu, kažkiek realaus atspindėjimo, tokio tikro gyvenimo ir pasaulio. O iš poezijos šito nesitikim. Ir dėl to čia viską lemia talentas, įtaiga ir panašus dalykai. O geopolitika tai yra būtent tokių koncepcijų kūrimas, kur galima diskutuoti dėl kiekvienos frazės tose, tose koncepcijose. Bet iš esmės, kad gal ir diskutuoti neverta. Ir šita diskusija tai atsirado ir naktigonė dėka Raimondo Bakučio ir jo tos taip, Bernos dvi valstybės, didvalstybės. Čia jis užkabino mane. Ir aš labai rekomenduoju paskaityti, jo yra puslapis, Darnos didvalstybė. Tai yra iš tikrųjų poezija, tai yra gražu, įtaigu, smagu skaityti, ir aš aš net nesiimu nei kritikuot, nei ką nors, tai tiesiog reikia arba patinka, arba nepatinka. Bet ne visai aišku, tai paprasta yra su kitomis koncepcijomis, bet kalbant apie geopolitiką, neišvengiamą reikia kalbėti apie istoriją. Ir visi tie, kurie kūrė geopolitinės koncepcijas, neišvengiamai remiasi istorija ir istoriniais pavyzdžiais. Ir dėl to aš noriu duoti šiokį tokį savo matymą apskritai istorinės poezijos ir prozos. Nes istorija yra dar labiau poezija negu geopolitika. Ir istorija apskritai yra didžia dalim poezija. Nes istorija yra sakoma politikos tarnaitė ir panašiai. Ir pradžiai Pavyzdžiui, yra Orvelas toks ir jo garsioji knyga 1984 metai, kuri beje yra irgi geopolitika. Ten, ten yra vaizduojama geopolitinė kova tarp Okeanijos ir Eurazijos, tarp tos, na, aš šiek tiek vėliau kalbėsiu, čia tokia Makinderio koncepcija. Bet štai kokia frazė nuskamba toj Orvelo knygoj, apie istoriją šnekant. Žiūrėk, cituoju. Kas kontroliuoja praeitį, kontroliuoja ateitį. O kas kontroliuoja dabartį, kontroliuoja praeitį. Prandat? Kitaip sakant, kas šiandieną yra stipresnis, pasirašo savo tokią praeitį, kokia jam šiandien reikalinga. O kontroliuodamas praeitį, iš jos paskui jisai jau tiesia konceptus į ateitį, tame tarpe ir geopolitinius konceptus. Ir štai pailiustruosiu keletų pavyzdžių aš šitą teiginį. Pirmiausia, turbūt ne visi iš žiūrovų, kurių yra 200 šiuo metu, ne visi turbūt žino, pavyzdžiui, iš kur atsirado pati chronologija. Va ta istorija, tie metai, tos datos, kurias mes mokyklose mokomės – Nes aš gyvenime sutinku žmonių, klausinėjau ir jie įsivaizduoja, kad va taip valstybės rašė metai po metų ir viskas čia labai paprasta ir aišku. O viskas yra naip tol, nei paprasta, nei aišku. Ir šita chronologija, kurią mes dabar vadovaujamės, atsirado tik tai 16 amžiaus pabaigoje ir jie sukūrė toks Josefas Skaligėlis. Jis surinko tuo metu jam prieinamus rankrašius. Pabrėžiu, jam prieinamus rankrašius. Ir tai tik susijusius su Europa, ir toli gražu ne visa. Ir iš tų rankrašių, kuriuose nebuvo jokios e, sistematizuotos chronologijos, kur buvo atskaitos taškai datų prasme patys įvairiausi, jisai sukonstravo savo matymą tos chronologijos. Ir atkreipkis dėmesį, per šituos keli šimtus metų pasikeitė visi mokslai, visi. Chronologija liko ta pati va to 16 amžiaus pabaigos. Nors ją kritikavo tą chronologiją, jau kartu su Skaligeriu gyvenęs Newtonas, šitas garsusis fizikas. Jo paskutinis veikalas buvo skirtas va šitos chronologijos kritikai. Ir kritikai ne šiaip niuansuose, bet iš esmės. Iš esmės. Nes kalbant apie istorinę poeziją, didžiausia poezija čia yra būtent datose. Netgi ne faktuose. Nes istorinė, nors šiaip jau istorija tai yra faktų interpretacija, bet dar keiščiau yra su datomis. Aš čia nesigilinsiu, čia kada nors padarysim atskirą laidą, bet aš tiesiog supratimui, kad tie visi, kurie vadovaujasi savo konceptuose, kada kūrė įvairius konceptus, argumentuoja, ginčiuose su žmonėmis, e, arba kaip Raimontas Bakutis kūrė va, tą tokią geopolitinę poeziją. Jie dažnai remiasi istorija ir tą tradicinę mums įprastą istoriją. Aš tik noriu pasakyti, kad gana atsargiai reikia su tuo elgtis. Nes tai toli gražu nėra, taip sakant, šimtų procentų toks visiškai tikras dalykas. Ir Einant tuo keliu dar porą, dar porą pastebėjimų. Pats istorijos konceptas susiformavo praktiškai XIX amžiuje, tik tai. Buvo sukurti greučiai esminių įvykių, buvo, buvo suformuotas šaltinių korpusas, kas yra pripažįstama šaltinių istorinių, kas ne. O yra pilna knygų, kurios visiškai nedėra su šito konceptu, bet yra nelaikoma šaltiniais, yra ignoruojama. Tokių knygų yra amaras visoje Europoje. Ir šitą konceptą XIX amžiui kūrė pirmiausia, aišku, tuo metu galingiausios valstybės. Vokietija, Prancūzija ir Anglija. Ir aišku, jos kūrė savo interesų naudai. Save iškeldamos, visus kitus nustumdamos. O kadangi, pavyzdžiui, Lietuvos valstybės tuo metu nebuvo, tai mums ten vietos praktiškai ir neliko. Ir mums liko tik tokių maumų, iššūkų vaidmų, kai buvo parašyta, vat, kada šventėm tūkstantmetį Lietuvos. Buvo kaboja visoje Lietuvoje toks plakatas ir ten buvo iš rūkų pasirodė Lietuva. Tokie maumai iš rūkų. Ir mus atrado kažkoks ten vokietis, suprantat, ir atrado mus 2009 metais. Ir taip mes atsiradom pasaulio žemėlapį. Nu tai yra dėl to, kad tą istoriją kūrė būtent vokiečiai, su kuriais mes, atsiprašau, keletą šimtų metų kariavom. Tai jų interesas bus buvo parodyti <laughs> tokius, kaip jiems buvo gražu. Ir atkreipti dėmesį, Lietuva pasirodo tą Lietuvą, dar klausimas, ar ten Lietuva, bet ten nu, Lietuva parašyta. Tai yra vadinami tie Kvedlimburgo analai. Prie progos paskaitykite jūs tos analus. Tai yra stebuklinė pasaka. Ten yra pilna visokiausių stebuklų, vat kaip pasakas vaikams skaitė. Ten galima skaityti kaip vaikų pasaką. Gana tokia, aišku, žiauri. Ir kažkodėl tai mūsų istorikų yra pripažįstama šaltiniu. O galybė kitos literatūros, kurią, pavyzdžiui, surado Statkutė de Rozalės, arba ta pati Marija Gimbutinė, kažkodėl mūsų istorikai šitais šaltiniais nelaiko. Nes jie yra visiškai paskendę tame va, 19 amžiaus vokiečių sukurtam konceptui, Ir vienas taip ir prisipažino, sako, nu, jeigu nori būti lygų su savo kolegomis Vokietijoje, turi laikytis to koncepto, nes kitaip būsi marginalas, negausi darbo, negausi valgyti ir apskritai turėsi eiti kažką kitą dirbti. Taip, kad ir čia yra savotiška tokia, žinai, kolonija, kolonija, kolonizavimas tam tikras, mūsų istorinės praeities. O šiaip jau, apie Lietuvą dar šnekant. Jeigu Lietuva buvo va tokia iš ūkų, kylanti, visiškai beviltiška, atsilikusi civilizacija, tam, tas 2009 metais, tai jūs mums atsakykit, kaip jinai galėjo kelis šimtus metų atsilaikyti kovoje su didžiausia tuometinė jėga Europos su kryžiuočių ir kitais ordinais, su Vatikano organizuojamais kryžiaus žygiais. Kitaip sakant, Vatikanas organizavo visas Europos pajėgas, kad užimtų mūsų protėvių žemės ir jiem tas nepavyko. Kol galų gale žalgerio mūšį gavo į kaulus. Tai jeigu civilizacija sugeba atsilaikyti keli šimtus metų prieš jungtinės Europos pajėgas, Tai aš nesuprantu tų istorikų, kurie bando man įrodyti, kad mes buvom kažkokie tokie atsilikę, kuriuos reikėjo atrasti, pakrikštyti, atvesti į kultūrą ir panašiai. Jau vien šitas faktas man įrodo, kad mažų mažiausiai mes buvom vienodo pajėgumo. Ir atrasti mūsų nereikėjo. Ir aš, tarp kitko, galėčiau prikurti geo, geopolitinių ir istorinių poezijų. Kada nors aš apie jas irgi papasakosiu, aš esu per gyvenimą jų taip pat prikūręs, kuriais galima pagrysti vat, ir, ir šitos faktus apie mūsų istorinę praeitį. Yra labai įdomių tokių, įdomių tokių faktelių, iš kurių galima padaryti įdomias išvadas. Porą paminėsiu. Pavyzdžiui, tai žinomas kelias iš variagų į graikus. Tai yra vienas dalykas. Ir yra žinomas toks reiškinys kaip gotai, kurie iš Gotlando salos, nu arba iš Skandinavijos atsikėlė va čia į Pabaltijį per jūrą, pasiekė Krymą net, bet slenka LDK pasieniais. Ir kažkodėl tie gotai, kurie sugeba ateiti iki Krymo, nesugeba ateiti iki Kauno ir Vilnius arba iki Trakų. O kelias iš variagų į graikus yra ganėtinai irgi sudėtinga. Žymiai paprasčiau būtų eiti per tą LDK arba per Gartarikę. Yra toks senose žemėlapėse galima rasti mūsų teritorijos pavadinimą Gardarekė. Bet jie kažkodėl eina aplinkui. Tai suprantat, vieni eina iš vienos pusės, kiti iš kitos, o tiesiai per mūsų tą LDK neina. Ir dar vieną pridėsiu dalyką, kurį aš perskaičiau savo metu iš iš Irano, ten kažkokios bibliotekos, e, Tarybų sąjungos mokslo akademijos išversta knyga buvo, ten Irano kažkokia, ten, nepaminu dabar. Ir aš ten skaitau apie mūsų protėvių žemės. Ir ten yra parašyta, kad virš Vedosios jūros ten gyvena sarmatai, skytai, o už jų yra mums nežinomos žemės, nes ten mūsų neįleidžia. Ten svetim šalių neįleidžia. Nu dabar sudėkim visus tuos dalykus į krūvą ir suprasim, kodėl jie visi slankėjo aplinkui, <laughs> o čia negalėjo praeiti tiesiogiai. Va tai yra geopolitinė ir istorinė poezija. Nes čia galima įrodinėti, galima remtis vienais faktais, kiti remsis kitais, neiks visą šitą. Ir, ir daugiau tokių galima būtų paminėti. Bet ne šio pokalbio tema. Aš tiesiog dar duosiu porą pavyzdžių apie tą istorijos tokį subjektivumą. Vat žiūrėkit, nepatingėkit ir e, atsidarykit internete kokį nors saitą Old Maps, seni žemėlapiai. Tai yra daug dabar. Ir pasižiūrėkit 17, 18, 16 amžiaus Eurazijos žemėlapius. Jūs ten visur rasit tokį darinį, kuris vadinasi tartarikė. Kaip kur rasit tą gardarikį, o tartarikė tai rasit labai daug. Tos tartarikės yra pilna ir tų tartarikių yra įvairiausių. Yra didžioji tartarikė, nepriklausoma tartarikė, nu vienu žodžiu, tų tartarikių yra pilna. Ir e Sibiras, dabartinis tuščias Sibiras, yra pilna žemėlapių, kur Sibiras yra rodomas kaip klestintis kupinas miestų. Ir vat vienas iš tų paradoksų, kad istorikai tiek pačios Rusijos, tiek ir pasaulio apsimeta, kad tų žemėlapių nėra. Ir pavyzdžiui, rusai, rusų istorikai, primiktinai reikia laikosi versijos, kad Sibiras buvo tuščias ir jie ten visokie ten jarmakai, po truputėlį, po truputėlį ten tą kolonizavo tas tuščias erdvės, nu ten kažkokius pusiau laukinius jekutus rado. Nu, yra tie žemėlapiai su ta tartarikė Sibirė. Jų, kaip sakau, yra galybė. Galybė. Toliau. Paskaitykit mūsų gimbotinę ir palyginkit su tais konceptais, kuriuos siūlo mūsų istorikai. Как саку Одессу, это две большие разницы. Arba e, Juratės Statkutė de Rozalės, tai yra lietuvė gyvenanti Venezuelai ir žiūrinti į istorijos šaltinius per ispanišką kalbą, kadangi jinai moka ispaniškai, tai jinai studijavo to šaltinius. Yra keletą jos knygų išleistų. Vieną iš jų aš spausdinau Kauno eidė, kai 89 metais, sąjūdžio laikais, pradėjau redaguoti Kauno Aidą, tai mes paskutiniam puslapį dėdavom ištraukas iš jos knygos, kuri vadinasi Baltų kalbų pėtsakai Iberų pusėsalį. Jis randa labai daug sąsajų. Ir šiaip įdomus dalykas, žiūrėkit, yra Ispanijoje viena iš sudėdamųjų dalių šalia ten Andalūzijos, Katalonijos, Baskų yra Galicija. Ir Galicija yra Ukrainoje. Yra lietuviai galindai, regalai žinomi, tokia, tokia, tokia gentis. Bet mes irgi apsimetam, kad viso to nėra, mes laikomės to Kvedlinburgo analų, to Brunono, kuris čia atseit atėjo mus krikštyti ir kuriam galvą nuėmė. Ir tai minim tik vieną brolį, ten buvo broliai du, visą kitą mes, taip sakant, nematom. Bet jeigu apie Lietuvą šnekam, O dar Getgaudą galima prisiminti, Česlavą Getgaudą mūsų praeities beieškant. Nežiūrint į visus keistumus toj knygoje, jisai pirmiausia kelia teisingus klausimus apskritai apie istorijos konceptą ir apie jo objektivumą. Tai ta knyga jau yra vertinga vien tuo, kad jis teisingai kelia pačią problematiką. Na ir jeigu jau Getgaudą prisiminiau, paminėsiu ir tokį dalyką, kai aš 83-4 metais dar prie bolševikų skaičiau tą knygą ir ten užtikau tą gardarikės pavadinimą. Ten, pavyzdžiui, toj gardarikėj Kievas yra vadinamas Kenugard. Kauno gardis, kaip jisai siūlo. Ir ta gal, gardų kultūra pagal jį siekia nuo Konstantinopolio, tai yra Miklogardas tuomet, iki pat Grenlandijos. Visur tie gardai yra. Tai man tas atrodė, kai aš tą knygą skaičiau, labai jau taip, nu visiška, jau ne, ne geopolitinė ir istorija poezija, fantastika. Bet didžiausiai mano nustebimui, kai aš pradėjau ieškoti knygų tą temą, ir aš radau tas labai mažais tiražais TSRS mokslo akademijos išleistas knygas, ir aš ten radau tą gardarekį, Ir radau tą Kenų gardą vietoj Kijevo, ir radau tą Miklo gardą vietoj Konstantinopolio. Ir tos gardus radau toj Grenlandijai. Ir tai jau buvo ne, ne Česlovo Gengaudo, mėgėjo, taip sakant, o TSRS mokslo akademijos leidiniai. Ir klausimas taip man ir liko, kaip tai suprasti. Ir mūsų istorikai kažkaip nei vieno raumens nepajudino, kad kaip nors atsakyt man į šitą klausimą. Beje, Kauną įdė, aš tada juos kreipiausi, įdėjom to žemėlapius, manydamas, kad kažkas, nu bent paaiškins man, kaip tai suprasti. Ne. ne. Vieną kartą būdamas Lietuvos istorijos muziejui, vaikščiodamas po ekspoziciją, aš ten kažkokioje ekspozicijoje radau kokias tai klaidas, neiškumus ir paklausiau ten būdėjusių žmogaus, kaip čia tai suprasti. Jis man pasakė taip Sako, aš buvęs istorikas, dabar pensijoje čia uždarbiauju, taip sakant, laisvo laiku. Jis sako, žinot, jau mūsų karta numirs su šitom koncepcijom, jau mes jau čia nepasiduosim. O jau jūs tam galėsit keisti. Na, kitaip sakant, suprantama, žmonės pasidarė vardus, mokslus, turi duonos kasnį iš tam tikrų konceptų ir aišku, jie jų neatsisakys. Bet šiaip problema yra, ir visiems tiems, kurie kūrė tas geopolitinės poezijas, visada reikia turėti omeny, kad su istorija viskas netaip paprasta ir aš dar paminėsiu porą pavyzdžių. Pavyzdžiui, Kinija. Mes žinom tam tikrą Kinijos istorinę tokią viziją, kaip labai senos ir panašiai. Čia yra poezija. Istorinė poezija mes visi žinom apie tą seną, įspūdingą Kiniją. O proza Kinijos istorijos yra tokia, kad 200 metų Kinų imperatoriaus dvare va, e, vadovavo paradui jėzuitų vienuoliai, kad per šitos 200 metų buvo keliolika kartų vajai organizuojami deginti, rinkti ir deginti visą senąją rašytinę literatūrą. Ir tai pripažįsta tradicinė istorija, čia jau ne, ne šiaip savo. Kiekvieno enciklopedijos jūs tą galite paskaityti. Ir šiandieną atskirti, kur baigėsi tikroji Kinijos istorinė poezija ir prasideda jėzuitų rašyta, netai paprasta. Ir beje, jeigu jūs paprašytumėt kiniečių pasiū, pateikti jums kokį nors originalą tos senosios Kinijos, ne nuorašą, bet originalą, nors kokio 14-13 amžiaus, jum nieks nieko nepateiks. Nors suprantama, nes visi tai buvo sunaikinta. O, o kiek šiandieną Kinija spaudžia pinigų po visą pasaulį, va, iš šitos istorinės poezijos. Jie paverčia tą konkrečių pinigų. Va štai jums, grįžkim prie Orvelo, kas kontroliuoja dabartį, kas kontroliuoja praeitį, o kontroliuodamas praeitį kontroliuoja ateitį ir visa tai susiję yra su ekonomika taip pat. Nes tai paskui pavirsta pinigais. Ir ten būtų galima daugiau apie Kiniją šnekėti, bet vien jau šito fakto turėtų užtekti visiems tiem, kurie labai drąsiai operuoja o tais standartiniais istoriniais tokiais konceptais. Nes tai gali būti visiškai, taip sakant, išmisos. Na ir prisiminkim tą, pavyzdžiui, aukso ordos, mongolų aukso ordos konceptą tam tikrą istoriją. Na, žinokit, mongolai apie savo didybę sužinojo tik 20 amžiaus vidury iš rusų, kurie ten atėjo. Į žalių supratimo neturėjo, kad jie buvo nukariavę pusę pasaulio. Buvo iki Lietuvos atėję. Čia mūsų kunigaikščiai su jais kariavo. Jie, aišku, neturi jokių rašytinių šaltinių. Ir taip toliau. Dabar, va šiomis dienomis, jau jie dabar atsiremdami va šitą poeziją istorinį, jau yra prikūrę visko. Ir šiuo metu ten vyksta labai įdomus dalykas. Yra pastatytas milžiniškas Čingischano paminklas ant arklio, ant kelių metrų. Ir už jo kiekvienas mongolas, aišku, mažesnį gali save pasidaryti ir rikiuojasi kariuomenė Čingiskano jau iš dabar gyvenančių mongolų, atpažįstamas ant arkliukų, už savo pinigus, viskas už savo pinigus. Ir po keliolikos ar keliasdešimt metų mes turėsim Čingiskaną ir už jo stovinčią kariuomenę. O dar po šimto metų bus galima pasakyti, patys suprantat ką. O šiaip jau, aš netgi drįščiau pasakyti jau ir šitaip, kad pati aukso ordos ir mongolų totorių aukso ordos istorinė va, ta koncepcija yra visiškas blefas. Apie tai yra prirašyta šiandieną krūvas knygų, čia reikėtų atskirai pasakoti, kurie norit pasiskaitykit. Bet aš ir vaikų nelabai būdamas tuo tikėjau, nes kai aš skaičiau enciklopedijoje, kad jie ten su pusė milijono arklių atjojo iki mūsų, kodėl jie iki mūsų atjojo? Dėl to, kad jie su arkliais labai greitai, suprantate, dar ant vieno arklio jojo, o kitas ilsisi kartu bėga, paskui jis ant to persėdas, o va tokias nesąmonės rašė. Ir aš kaip vaikas būdamas pabandžiau įsivaizduoti, kaip tas atrodo. Pusę milijono arklių vienoje vietoje. Jūs galite įsivaizduoti? <laughs> Visos Lietuvos žolės neužtektų. Bet istorikai rašo tokius niekus ir tiki. Arba kitas, pavyzdžiui, Paskaitykit apie tą vadinamą didžiąją Kinių sieną. Ir ką rašo enciklopedija. Nežinau, ką dabar rašo, bet anais tarybiniais laikais rašė. Kad jinai ten yra 12 tūkstančių kilometrų ilgio, ją statė 2000 metų, kad apsigintų nuo tų pačių mongolų. Nu, aš būdamas vaikų jau padalinau 12 tūkstančių kilometrų iš 2000 metų. Gavau po 6 kilometrus į metus. Ir bandžiau įsivaizduoti, kaip tas atrodo. Iškia, kiniečiai stato sieną nuo mongolų, o per metus tik 6 km. Tai mongolas su arkliukais atėjo, aha, kiniečiai sako, a, jūs čia sieną nuo mūsų status, statykit, statykit. Ir apsuko ir nuėjo. <laughs> Suprantat, nu, Paskui aš pabandžiau įsivaizduoti, o kaip atrodytų, jeigu, pavyzdžiui, Vytautas didysis būtų sumanęs atsiriboti sieną nuo, pavyzdžiui, Maskvos arba nuo kryžiuočių. Ar ne? Tai šiandieną kažkur ties Minsku dar ta siena būtų statoma. Jūs galite įsivaizduoti va, tok, tokio masto projektus. Ir kai aš klausiu kartais, atrodo protingų žmonių, sakau, nu kaip jūs galite to patikėti? Nu, va, nu sako, tai jie kiniečiai. Čia <laughs> kiniečiai. Supras, kad kiniečiai gali, o vat, mes tai aišku negalim, nu, suprantam, o kin... Nu, vat, tai reikia tik pasižiūrėti kritiškiau vat, į visus šitos istorikų minimus faktus. Ir jūs pamatysit, kad visa tai, nu, dažnai <laughs> yra jokinga. Aš ne, galėčiau ir daugiau papasakoti jokingų dalykų, bet tiek to mes labai užsitęsim. Bet yra vienas labai jau čia ne poetinis dalykas, o proza sunkiausia, kiek tik gali būti. Šiandien yra masė filmų apie įvairias pasaulio šalis ir apie senuosius statinius tose šalise. Ir daugelis tai, ar tai būtų Pietų Amerikos indienų statiniai, ar tai būtų Sirija, ar tai būtų Libanas, ar tai būtų Libija, Yra ir Europos, vakarų Europoje, yra Rusijoje tokių, bet ypatingai vat, Šiaurės Afrikoje, Arabų šalyse ir Pietų Amerikoje. Šitie statiniai dažnai yra pastatyti ant pamatų, kurios sudaro tie vadinami megalitai. Megalitai tai yra milžiniški akmeniniai ar granitiniai žmogaus rankų nušlifuoti, nupjaustyti statiniai. Ir šiandieną nėra technikos, kad galėtų tos megalitus pakelt, nutempt, atvežt, pastatyti. Ir ant jų stovi, pavyzdžiui, šventyklos, vat, Libanė arba Sirijoje, ant jų stovi šventyklos dažnai. Ir tos šventyklos taip, yra suvokiama protų ir dabar galėtume padaryti, ir gal tie galėjo ten tie gyventojai, bet kaip tie megalitai atsirado ir ką tai reiškia atsakymo nėra ir vėl istorikai apsimeta, kad to nėra, arba siūlo fantastinius variantus, kurie nu, <laughs> neturėjo iš jokio pagrindimo, kaip, tas, kaip tą buvo galima padaryti. Ir čia yra ne poezija, tą kiekvienas galit pačiupinėti nuvažiavęs tenais, o aš ten esu kaip kur buvęs ir pats čiupinėjęs, o šiaip daugelį dalykų mačiau filmuose. Taigi štai, bet žiūrėkit, grįžkit dar ir šiek tiek į mūsų dienas kad supras, kaip su istorija yra keblu. Pavyzdžiui, antras pasaulinis karas. Ginčiai vyksta. Kas pradėjo, kas auka, kas agresorius. Dar gyvi žmonės, kurie kariavo. Karo veteranai dar šiandieną išeina į paradus su medaliais. O jau nebeaišku, kas agresorius, o kas auka. Ir mūsų vatakise viskas virsta, vienai buvo prie bolševikų tarybų sąjungoje, dabar viskas virsta į savo priešingybę. Aš atveju neanalizuoju, kas teisus, kas ne. Bet aš tik sakau, kaip istorinis konceptas vat, gali pavirsti savo priešingybę. Visišką priešingybę. Ir virsta mūsų akise. Mūsų akise virsta. Tarybų sąjungos žlugimas. Nu, apskritai, mes visi <laughs> gyvi liudininkai šito proceso. Grandiozinis istorinis e, įvykis. Sužlugo antra pagal didumą imperija. Junktinės valstijose ir Tarybų sąjunga buvo. Ir šiandieną niekas negali vienareikšmiškai pasakyti, kodėl. Yra masė versijų, žmonės ginčinasi, prirašyta kalnai knygų. Aš turiu savo versiją, dabar aš jos neaiškinsiu, bet aš turiu dar. Ir va taip, ir, ir nėra vieno atsakymo. O mes visi dalyviai, visi dalyviai. 9.11 rugsėjo 11. Vieni siūlo vat, tą arabų iš uolų konceptą. Didelė dalis žmonių su to nesutinka. Visi stebėjom tiesioginiam eterį patį faktą. Interpretacijos skiriasi visiškai reikia, į priešingas pusės nuėjo. Tai įsivaizduokit, kas bus po keliasdešimt metų, aš jau nekalbu po šimtų metų. Jeigu mūsų dienomis, va, prie dabartinės informacinės erdvės nėra atsakymų. Ir aš asmeniškai, pavyzdžiui, oficialią versiją aš jau kalbėjau apie tai, aš nu, negaliu patikėti aš. Nors aš sakiau čia vienoje, aš labai norėčiau patikėti. Aš labai norėčiau patikėti, nu, bet mano protas, nu nematau, aš ten įrodymų. Apie Pentagoną ypatingai kalbu. Na ir apie Lietuvą tą pačią. Sąjūdis, pavyzdžiui. Aš pats procesų dalyvis. Ir taip sakant, nu, jau labai arti pačios širdies buvau šiandieną žmonės gyvena vilniuj va čia ne per toliausiai nuo manęs rašo knygas apie tą sąjūdį apie jo atsiradimo istoriją aš paimu tas jų knygas aš dar gyvas nu ten buvo viskas visai ne taip kaip jie rašo ir kas įdomiausia jie neateina mūsų paklausti jie turi savo įsivaizdavimą jis už mane parašo ką aš galvojau vietoj to kad ateitų paklausys ne jisai jau jisai iš savo galvos ir va taip yra su visa istorija Istorija tai yra vienas dalykas – faktas. Į tai dar ne visada tikras ir jo interpretacijos. O visa tai yra naudojama, dar sėki pakartosiu, Orvelo tą sakinį iš knygos 1984 metai. Kas kontroliuoja praeitį, tas kontroliuoja ateitį. Kas kontroliuoja dabartį, tas kontroliuoja praeitį. Ir pradėsiu nuo savęs sakinį, Kova už praeitį vyksta kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną vyksta kova už praeitį. Nes tai yra ateities tam tikro vienokio ar kitokio gyvenimo laidas. Taigi štai ir po apžvalgos apie istorinę poeziją ir prozą, kurią reikia visada turėti omeny, kada svarstom tuos jau geopolitinius reikalus. Nes tie konceptai, kaip sakiau, operuoja vat, labai dažnai istoriniais faktais, kurie ne visada, taip sakant, yra visiškai taip jau tikėtinai buvę, taip pasakykime. Ir dabar apie pačią geopolitinę, apie pačią geopolitiką ir kaip aš ją vadinu poeziją. Tai čia pirmiausia reikia pradėti nuo anglo Helfordas Makkinderis, gyvenęs 1861-1947 metais. 1904 metais jis išleidžia tokį, tokį darbą, kuris vadinasi Geografinė istorijos ašis. Ir tas Makinderis anglas yra turbūt pats toks svarbiausias šitame vat, geopolitinės poezijos laukia žmogus ir autorius. Kokiais koncepciją siūlo tam savo darbe? Jisai siūlo tą vadinamą, taip jisai sako, yra pirmiausia žemyninės valstybės ir salų valstybės. Sausuma ir vanduo. Ir ta sausumos valstybė, dar kitaip vadinama, jis ją vadina pasaulinė sala, tai yra Azija, Europa ir Afrika. Tai yra pasaulinė sala. Ir toj pasauliniai saloj yra širdies žemė, Heartlandis ją vadina. Ir kas kontroliuoja tą vat, širdies žemę, tas kontroliuoja tą pasaulio salą, o kas kontroliuoja pasaulio salą, tas kontroliuoja ir pasaulį. Atkreipkite dėmesį, kad jį domina būtent pasaulio kontrolė. Jis nerimsta, Ir visa ta jo geopolitinė poezija yra nukreipta į pasaulio valdymą. Jį domina reikalai ir visokios koncepcijos, kaip užvaldyti tą pasaulį. Ir e, čia įdomu yra tai, kad, a, tiesa dar, prie šitos pasaulio salos įsijungia tokias du lankus. Vidinis ir išorinis lankas. Tai tas išo, vidinis lankas supa tą širdies žemę, toj pasaulio saloje, reiškia Azija, Europa, Afrika, yra širdies žemė, kuri praktiškai atitinka Rusijos imperijos teritoriją. Ir ta Rusijos imperija supa vidinis lankas pagal jį ir yra išorinis lankas, tai jau salų valstybės, kur jau ten Anglija ir jungtinės valstybės. Štai yra tokia koncepcija. Ir šitie dariniai pagal jį konfliktuoja tarp savęs Bet štai žiūrėkit, kas, kas čia yra įdomu. Makinderis, kurdamas va šitą koncepciją, praktiškai jis tik atspindėjo 20-ojo amžiaus pradžioj susikloščiusią padėtį pasaulį, nes Anglija 19 šimtmetį tai buvo galingiausia pasaulio valstybė, tai buvo didžiulė imperija, kurioje, kaip jis sakydavo, saulė nenusileisdavo. Ir praktiškai 20 amžiaus pradžioj jie užvaldė didelę dalį pasaulio. Ir galutinai, galutinai įsitvirtinti kaip pasaulio valdovai, vat, tas Makinderio tas siekis, kad kas valdo tą, tas būtinai valdo pasaulį, jiems trūkdė būtent tą širdies žemę pivot arija dar ten yra vadinama, ašinė žemė ten ir taip toliau, kuri, kurioje įsikūrusi buvo Rusijos imperija. Ir va čia susidūrė jau 19 šimtmetį, o ir dar anksčiau, praktiškai 18 šimtmetį, susidūrė anglų pretenzijos į pasaulinį valdymą, susidūrė su Rusijos imperija. Ir tuo metu dar kitas toks reiškinys atsirado, kuris tokia Redijardas Kiplingas buvo rašytojas toks, nuotikių romanus rašydavo. Tai yra jo garsus romanas pavadinas Kimas, išleistas 1901 metais. Tai yra nuotikių romanas, bet veiksmas vyksta Rusijos ir Anglijos kovoje dėl Azijos, dėl įtakos Azijoje. Ir jis tą vadina didžiuoju žaidimu, the great game. Kitaip sakant, yra toks didžiulis žaidimas didelių geopolitinių darinių tokių. Vienoje pusėje Anglija valdanti jau vos ne visą pasaulį ir trukdanti jai Rusijos imperiją. Tai va ta koncepcija Makinderio atsiradusi 20 amžiaus pradžioje ir atspindėjo vat tuo metu susiklošiusią tą padėtį, kada anglai kontroliuoja tą lanką apie tą širdies žemę, o širdies žemės nepaima. Ir visą tai turi ir ne tik poezijos išraiška, tai yra ir labai žiauri proza. Pavyzdžiui, jinai išvirto į ką? Prisiminkim. Krymo karas. 1853-56 metai. Iš vienos pusės Rusija, iš kitos pusės Anglija, Prancūzija ir Turkija. Rusija plečiasi ir nori išėjimo į jūras, nori vat, išeiti iš to uždaro rato, jam reikia išeiti į pasaulio vandenyną, o tos jūrinės valstybės, Okeanija dar yra vadinama, Eurazija ir Okeanija, Okeanija spaudžia ją, taip sakant, į, net ne į kampą, bet link šiaurės vandenyną. Ir va susidūrė Kryme, tai buvo kova dėl išėjimo į, į Juodąją jūrą, paskui į Viduržėmę jūrą ir į pasaulio vandenį. Tų karų buvo du Krymo. Paskui 59-64 dar vienas karas ir vėl tas pats vienoje pusėje Rusija, kitoje pusėje Anglija, Prancūzija ir Turkija. Tada Osmanų imperija vadinama. Dar galim prisiminti 1905 metai. Rusų karas su Japonija. Iš kitos pusės. Vėlgi ta, va, ta širdies žemė, pivot arija dar kitaip vadinama. Beje, ten tas oficialiai vadinamas rusų-japonų karas, bet ten anglai dalyvavo pinigais, ten jie, jų laivų statyklose buvo pastatyta nemažai laivų, kurie dalyvavo Japonijos pusėje ir panašiai. Ir praeina ten dešimtį metų, 1914 metai, vėl susidūrė Rusijos imperija, susidūrė vėl su šiuo atveju Vokietija, Austrija, bet už viso to stovi tie patys anglosaksai, tos pačios jūrinės valstybės. Nes čia reikia turėti omeny, kad Vokietija tai irgi yra sausumos valstybė. Ir Vokietija, kurį aš jau praeitoj naktigonėje sakiau, jinai pirmam karui priartėjus 14 metams, jinai išreiškė pretenzijas taip pat į kolonijas. Jinai taip pat norėjo tapti jūrinę valstybę, o dominavo visur tai Anglija. Ir dėl to anglams buvo didžiulis interesas sudurt kaktomis Vokietiją ir Rusiją, kas jai pavyko, ir abidvi pašalinti žaidimą. Beje, čia įdomus niuansas. Vokietija turėjo kolonijų labai mažai pasaulyje, o Rusija iš viso neturėjo. Čia reikia skirti. Rusija plėtėsi pasienius, jinai plėtėsi, jinai stumėsi savo sieną stumdama į visas pusės. Bet jinai neturėjo jokių kolonijų kur nors ten už jūrų marių. O štai kokia tai mažytė Olandija, ar e, ta pati Anglija, Ispanija, Prancūzija, ten jos visus turėjo kolonijas po visą pasaulį. Po visą pasaulį. O Vokietija jų turėjo, bet labai nedaug. Nu, yra teigiama, kad jinai nespėjo į kolonijų dalybą, nes kai buvo dalinamasis pasaulis, Vokietija buvo susiskaldžiusi. Jis tapo vieninga valstybė, turėkite omeny, tik 19 amžiaus viduryje. Taigi štai va tas didysis žaidimas ir tas Makinderio aprašytas sausumos ir jūrų, žemyno ir salos susidūrimas, jis vyksta šimtmečiais. Ir visa tai turi konceptualų pagrindimą, ideologinį pagrindimą. Ir dėl to, va, tie įvykiai, kurie šiandieną vyksta Ukrainoje ir daugelis kitų pasaulio įvykių, tai iš esmės yra tos pačios koncepcijos dalis. Čia galima grįžti prie tos moters, kur sakė, kad aš kalbu apie visokius niekus, bet nekalbu apie konkrečius dalykus. Tai va čia dar vienas pavyzdys, kad neįvertinant va šitų koncepcijų visų, o jos gyvos, jos gyvos, negali suvokti daugelio reiškinių. O tikslas yra vienas visada ir tas pats. Jūrinės valstybės spaudžia sausumos žemės į kampą arba prie šiaurės vandenino. Taip jau atsitiko, kad ta pagrindinė ašinė žemė tai yra Rusijos imperija ir ją reikia spausti ir visai sulaikyti. O ta savo ruoštų nesiduoda ir plečiasi, nori išeiti į jūras. Ir va tas amžinas konfliktas, amžinas konfliktas. Bet e, dar porą žodžių apie Angliją. Anglai 17 amžiaus pradžioje atsiranda Indijoje. Nuo 17 amžiaus pradžios jie kontroliuoja Indiją. Ten atsiranda tokia vadinama Ost-Indijos kompanija, kuri iš paprastos biznio kompanijos pavirto praktiškai tokią, na, nu, net nežinau, precedento neturinčių darinių, kuris kontroliavo ir pačią Indiją, ir galybę kitų pasaulio valstybių. Tai buvo ir biznio ir tuo pačiu toks ir geopolitinis įrankis Anglijai. Ir vienas iš tokių negražiausių jos puslapių tai yra opimo karai su Kinija. Anglai Indijoje augino opimą ir išmokė kiniečius jį rūkyti ir ten pardavinėdavo ir pelną veždavo į Angliją. Ir didelė dalis Anglijos turtų sukauptų XIX amžiuje Tai yra iš tų vargšų kiniečių, kurie traukdavo tas cigaretės. Ir kada atsiradus Kinijoje žmonėms, kurie norėjo nu, sustabdyti šitą beprotystę praktiškai, tai atsirado vadinami opimo karai. Anglija įvedė savo kariuomenę į Kiniją ir tų opimų karų buvo du. 40, 42 ir 60, ten, 62 atrodo metų. Ir jinai privertė kini, kiniečius rūkyti ir toliau tą opimą. Tai vat. Taip, kad kai jūs e, vaikščiosit gražiais Anglijos miestų senamiščiais ir matysit pastatytus Viktorijos laikų gražius namus ir rūmus, tiesiog prisiminkit, kad ten nemažai yra kraujo prakaito ir pinigų iš kiniečių, o jau kiek iš Indijos ir panašiai. Kiek ten yra sukilimų numalšinta Indija ir kaip žiauriai. Galit kiekvienas susirasti visą šitą. Bet įdomus dalykas dar, kalbant apie Anglijos ir Rusijos e, konfliktą ir tą amžiną, tą didįjį žaidimą, the great game. Negalėdami įveikti karinę jėgą Rusijos, anglai tą padarė per pinigą. Ir XIX amžiaus viduryje su nemenku Ročildų spaudimu Rusijoje atsirado centrinis bankas, kuris kartojo visą tą patį konceptą. Panašiai kaip dabar pasaulio bankas primeta visiems pasaulio bankams šalių savo taisyklės. Taip tada rusai padaro, įkuria savo banką, įkuria auksinį, įveda auksinį rublį, o auksą kontroliavo Ročildai. Ir per šitos keliasdešimtį metų e, investicijos tos vadinamos Rusijoje, nors ten pramonė vystėsi ganėtinai sparčiai, bet didžioji jos dalis priklausė užsieniečiams. Ir tarp kitko, pirmo pasaulinio karo išvakarėse Rusija buvo viena iš labiausiai prasiskolinusių valstybių. Ir yra manoma, kad tai lėmė, kad rusai įsivėlė į tą karą su vokiečiais, nors jiems visiškai buvo nereikalingas, bet jie turėjo paklust Ročildam per, per tas skolas. Bet čia yra, čia tik versija tokia. Iki galo niekas ten ir nežino, kaip tas karas prasidėjo. Bet tai, kad jinai buvo prasiskolinus, yra faktas. Ir čia Anglija, jos bankininkai suvaidino didžiulį vaidmenį. Ir štai tas didysis žaidimas, ta sausumos ir jūrų valstybių kova, tą visi matė 19 šimtmetį ne tik Anglijoje, ir Makinderis matė, ir Rusijoje. Ir ten atsirado konceptas irgi, kad reikia nuo to kažkaip vaduotis, priešintis. Ir vieni, kurie vadinami tada zapadnikais, tai jis jau slavenofilais. Vieni vadinosi slavenofilais, o kiti zapadnikais. Tai tie zapadnikai manė, kad nereikia priešintis, reikia pasiduoti tai, tai Anglijai, tiem Rothschildams ir sekti taip, kaip jie daro, taip ir mes daryk. Daryk sesutė taip, kaip aš. O slavenofilas sakė, kad ne, ne, ne, reikia daryti kitaip. Ir paradoksas yra tame, kad e, šiandien yra lygiai ta pati situacija Rusijoje, bet apie tai mes kalbėsim vėliau. Jeigu jūs paskaitytumėte Dostojevskį, aš galbūt jums net surasiu porą citatų. Dostojevskis aprašo šitą zapatnikų ir slavenofilų situaciją 19 amžiaus vidury, tai atrodo, kad šiandien parašyta. Vienas prie vieno viskas tas pat. Vieni nori sekti vakarais ir jų klauso, o kiti bando priešintis. Čia beje jaunesni žmonės nelabai žinos. Pavyzdžiui, Rusijos elitas 19 amžiaus e, apie vidurį, e, dvarininkai, tarp savęs kalbėjo prancūziškai. Ir jiem Rusija buvo tik tai pinigų uždirbimo vieta. Ten tie baudžiauninkai, valstiečiai uždirbdavo jiems pinigus, o jie visą tai leisdavo Nicoj, Monakė, kabe yra Dostojevskis aprašęs save romane Lošėjas, visokie Turgenevai, jie visi leido dienas prie šiltų jūrų, o čia uždirbinėjo pinigų. Tai nereikia stebėtis, kad paskui visą tai išvirto 17 metų revoliucija. Nes elitas visiškai, visiškai buvo, kaip čia pasakyti, na, galim pasakyti, nutautėjęs. Panašiai dabar yra Rusijoje. Mažai kas ten keičiasi, bet kaip atsakas vat, į, šitų, į šitos reiškinius atsirado dar viena geopolitinė koncepcija, poezija, panslavizmo idėja. Atsirado žmonės, kurie siūlė vienyti slavams ir priešintis vatiems toms jūriniams valstybėms. Pirmiausia, Anglijai tuo metu. O reikia turėti omeny, kad slavais tai juk yra serbai, horvatai, slovenai, slovakai, čekai, lenkai, baltarusiai, dabar ukrainai, nu vienu žodžiu, didžioji dalis Europos iki, iki, iki, va, iki šitos pravos tai yra slavai su Jugoslavija, jinai, ką reiškia Jugoslavija, pietiniai slavai, jūžnai slaveni, vat iš kur yra Jugoslavijos pavadinimas. Ir buvo žmonių, kurie bandė sujungti va tos slavus į vieną darinį, irgi kūrė geopolitinės poezijas, poemas, visokias ten fantazmus, bet proza geopolitinė buvo tokia, kad jie visi tarp savęs susipyko, susipjovė ir nieko jiem iš to neišėjo. O pirmam pasaulinėje kare juos sėkmingai sudūrė kaktomis su vokiečiais ir apskritai visus nukraujavo ir, ir likvidavo. Beje, šiandieną, vat, jeigu prisiminus Makinderį ir jo koncepcijas, tai yra toks Duginas Rusijoje, kuris remdamasis vat, šitomis pačiomis Makinderio koncepcijomis, jis visą tą priima ir nori, kad ta Eurazija stiprėtų ir plėstųsi ir kūrė ten savo visokias konceptus, kaip reikia tai Eurazijai plėsti šiandieną ir stumt lauk tą okeaniją iš, iš Rusijos įtakos sferų žemė. Dabar, kodėl aš tai vadinu poezija? Suprantat, visą tai, vat, ką aš čia papasakau, galima paaiškinti ir be visokių konceptų tokių. Ir pirmiausia, nu žiūrėkit, Juk yra sala, pavyzdžiui, Japonija. Irgi sala. Bet jinai kažkodėl nesikė užkariauti pasaulio. O priešingai, Japonija šimtą metų buvo iš vis užsidariusi nuo tos pačios Europos. Ten negalėjo įplaukti joks Europos laivas. Ten buvo tik vienas, atrodo, uostas, į kurį apskritai galėjo įplaukti europiečiai. Jie kaip tik. Taip, taip, kad vien tik buvimas sala dar nieko nereiškia. Indonezija galų galia yra sala ten bet ypatingai Japonija su atskira civilizacija, filosofija, kultūra, bet jokių konceptų tokių kaip Makinderis jie nekūrė, kaip užkariauti visą pasaulį. Priešingai, tai sakė, palikit mūsų ramybėj. Nu tiesa, paskui jie ten. Bet gal kitas pasakytų, kad jie bandė vat, užimti Kiniją. Ir kaip, kaip, kaip salos valstybė, o Kinija kaip sausumos valstybė, ten konfliktas buvo. Bet tą galima paaiškinti ir be, be salų, ir, ir žemynų, tiesiog. Japonams trūko resursų, trūko vietos ir persikėlė per nedidelį vandens plotelį ir bandė išplėsti savo įtaką. Galima paprasčiau paaiškinti. Ir e, dar vieną dalyką, atkalbant apie Angliją ir apie jos įtaką. Tai šiandien koncepcija kaip koncepcija, tie visi makinderiai. Bet geriau jie pakalbėtų apie Anglijos centrinio banko vaidmenį. Nes anglai pirmieji įkūrė centrinį banką, anglai pirmieji sukūrė visokias akcijų biržas, pirmieji pradėjo spekulaciją tomis akcijomis, pirmieji paskui išplėtė savo įtaką, pradėjo emituoti svarą sterlingą. Ir, ir mano supratimu, vat, tas Anglijos centrinis bankas, Rothschildo, jis yra privatus jis yra irgi privatus. Ročildai padarė žymiai daugiau ir klausimas, jeigu tie Ročildai su tuo centriniu banku būtų buvę kokiu nors žeminiškiausiai valstybei sausumoje, ar jie nebūtų padarę tą patį? Nes čia dar klausimas, kas čia lėmė, ar dėl to, kad Anglijos sala, <laughs> ar dėl to, kad, kad atsirado vat, e, žmonės, kurie sugebėjo, nu, pasakyčiau, apdurninti visą pasaulį su tą pinigų emisija ir tą daro iki pačios dienos. <laughs> Tik šiandieną jų vaidmenį perėmė stafetę kiti, mes apie jau šiek tiek vėliau pašnekėsim. Dabar, o kaipgi jungtinės valstijos atrodo va šitose geopolitiniuose reikaluose? Nes dabar tai jie vaidina pagrindinį vaidmenį. Štai pora, pora pavyzdžių iš, iš geopolitikos ir poezijos jungtinėse valstijose. 19 šimtmetį jungtinės valstijos kovoja už savo teisę būti nepriklausomai. Jie, jie nesvajoja, kaip užvaldyti pasaulį, jie svajoja, kaip apsiginti nuo tos pačios Anglijos. Ir dėl to ten atsiranda geopolitinė doktrina, vadinama Monroe doktrina. 1823 metais prezidentas Džeimsas Monroe paskelbėm vadinamą Monroe doktriną. Jos esmė yra, kad palikit mūsų ramybėje. Mes izoliuojamės Amerikos žemynuose, palikit mums teisę įtakos Šiaurės ir Pietų Amerikas, o mes savo ruoštų nesikišim į jūsų reikalus ten, Europoje ir kitur. Nes tada jiems buvo tai aktualu. Bet kai jie sustiprėjo, šitą doktriną jie toj pat užmiršo. Pirmam pasauliniam kare jau jie sudalyvavo, aš jau praeitoj naktygonį kalbėjau, kas e, paklausysi ten. Nes pirmo pasaulinio karo viena iš laimėtojų buvo būtent Junktinės valstijos, nes tada išsiplėtė dolerio zona ir, ir Amerikos įtaka. O štai paskui atsiranda federalinis rezervas, reikia perimti svaro sterlingo vaidmenį pasaulyje, va, tos emisijos, nes jūrinė valstybė tai gerai, sala gerai, bet da, dar geriau emituoti pinigą, spausinti popieriukus ir priversti juos imti pasaulį. Tai geresnio biznio būti negali ir man atrodo čia Jeigu tą sugebėtų padaryti kokie nors aleutai iš, iš sniegino šiaurės vandenino, tai reikėtų sukurti koncepciją paskui pagal juos, kad sniegas padeda, prantat, išsiplėsti savo įtaką, bet ne sniegas padeda, o nereikia užmiršti apie pinigų emisiją ir jos įtakojimus dalykus. Ir štai Vėl suprantat, ta Rusija pavirtus jau Tarybų sąjunga, vėl trukdo. Vėl, aiškiai, pasaulis jau lyg ir kontroliuojamas, bet trukdo va šitie. Ir tai prieina prie antro pasaulinio karo, kur vėl susiduria vokiečiai su rusais ir ko pasiko jau galutinai laimi Jungtinės valstijos, doleris įsitvirtina kaip pagrindinė pasaulio valiuta, Jie perima anglų kontroliuojamas rinkas ir jau nuo 44 metų pasaulyje vadovauja taip, kaip anksčiau Anglija, taip dabar Junktinės valstijos. Nors Tarybų sąjunga vėl atgimsta ir vėl jiems maišo. Ir mes jau, jau šitą viską atsimenam, mes jau gyvenom tais laikais, kai buvo du poliai, vienoje vienoj poliai Junktinės valstijos, kitur Tarybų sąjunga ir tai buvo toks amžinas konfliktas vadinamas šaltasis karas. Ir čia netrunka atsirasti geopolitikas, kuris visą tą toj pat pagrindžia. Vat. Nikolas Paikmenas 42 metais toj pat patobulina Makinderio konceptą, nes atsiranda, jau vyksta karas, iš vienos pusės tą pagrindinę žemę to, tos pasaulio salos spaudžia vokiečiai, iš kitos pusės japonai, yra tikimybė, kad pagaliau mes ją sudorosim. Ir jisai paruošė tam koncepciją, pritaiko jau, kadangi jis buvo amerikonas, jis pritaiko jau savo reikmėms šitą konceptą. Ten jau yra Amerikos vaidmuo labiau išreikštas, o Makinderis, aišku, turiuomenį Anglių. Eikim toliau. Aišku, tų geopolitikos visokių poetų yra daug, buvo ir bus dar, aš čia pameniu tik pačius tokius, pačius pačius ryškiausius. Ir vienas iš jų Tai yra Samuelis Huntingtonas. 93 metais jis parašo knygą, kuri vadinasi Civilizacijų karas. Nu, ir ten yra toks konceptas, kad iš pradžių kariavo valstybės, paskui idėjos, o dabar civilizacijos. Ir jis teigia, kad yra neišvengiamas islamo ir vakarų civilizacijos konfliktas. 93 metai. Ir aš visada, kada tenka diskutuoti su žmonėmis ir jie primena va šitą Huntingtoną ir tą jo konceptą civilizacijų susidūrimų, aš visada tokių žmonių prašau man duoti pavyzdžių, kad kuri nors arabų valstybė būtų užpuolusi kokią nors Europos valstybę. Jau nekalbant apie jungtinės valstybės. Ir va aš dabar darau pauzę, Visi, kurie žiūrės, gali pagalvoti, ar, ar žino tokių pavyzdžių. Bet aš sakau, nevarkit, tokių pavyzdžių nėra. Nėra. Išskyrus pasienio konfliktus, nemaišykit. Kur, kur ribojasi, kur sueina arabų pasaulyje su vakarų civilizacija, pavyzdžiui, Turkija, ar ne, Osmanų imperijos ten e, konfliktas su, su Europą. Bet čia yra pasienio konfliktas. Aš turiu omeny ekspedicinius karus. Kad, pavyzdžiui, kokie nors ten nu nežinau, ten Libanas, ten Irakas ir Iranas, ten būtų su laivais atplaukęs ir užpuolęs Prancūziją. Nėra nei vieno tokio fakto. Išskyrus gal Ispanijoje, ten Maurų, bet ten tokie migloj paskesta, ten istoriniai rūkai, ten visai galima interpretuoti. Aš turiu minėti apie apžvelgimą tokią praeitį, kur galima ją, nu, tikėti ją galima. Poro šimtų metų bėgiai. Nėra tokių pavyzdžių. O dabar apverskit klausimą Kiek kartų Europos valstybės užpuolė arabų valstybę? Tai netilps jums į, į jokius popierius surašyti viską. Tai apskritai visą arabų pasaulį kontroliavo vakarai ir, ir, ir pirmiausia anglai. Ir netgi šiandieną arabų valstybių sienas, tai yra suformuotos pačių anglų, kai jie paliko tas teritorijas, tai jie nubraižė sienas ir šiandieną Tai yra konfliktai dėl šito, nes tos sienos buvo nubražytos ne visada atitinkant ten e, gentinius kažkokius susikloščiusius santykius. Tai suprantat, vat, rašo tas Huntingtonas savo tą poeziją, jinai skamba gražiai, parašyta įtaigiai, vat ką sakau, poezija galima žavėtis. Skamba įtaigiai, ta knyga paplito. Bet kai jisai teigia, kad islamo ir vakarų konfliktas yra neišvengiamas, ir aš paprašau parodyti to konfliktą vat, iš islamo pusės, pavyzdžių nėra. Ir čia vėl jaučiu, kad kas nors taip pat pradės šaukt, prisiminęs tos visus arabus prancūzijų, ką jis kalba, sakys, ką jis kalba. Tai mylėjai mano. Tai bet čia jau yra, tie arabai atsirado prancūzijoje, tai ne, ne jėga, Jos įsileido europiečiai, dažnai pasikvietė patys. Čia visai kita istorija. Tai yra įsileisti pačių durnų liberalų europiečių. Tai čia aš ne apie tai šneku. Ir taip dabar civilizacijų konfliktas. Toj pačioj Prancūzijoje ir kur tik jūs norit. Londone tenais, Osle. Taip jis dabar yra. Bet jį sukūrė patys europiečiai pas save prisikvietė visų šitų intrūzų. Tai nemaišykit dviejų dalykų. Šitas konfliktas yra sukurtas pačių Europos liberalų. Va tų, kurie mums vadovauja pastarosius čia 20 metų. Čia yra jų darbo vaisių rezultatas. O Huntingtonas tai kalba apie civilizacijų karą. Ir tas karas turi tik vieną kryptį. Iš Europos į tenais. Tai šimtmečiais Europą kontroliavo islamo ir arabų pasaulį ir ne tik tą pačią Indiją, ten ir Pakistaną, Afriką ir ką tik jis nori dar. Taip, kad Huntingtonas tai yra pavyzdys tam tikro tokio, nu, pavadinkim tai poezija geopolitinė. Kitas toks pagarsėjęs poetas Francis Fukuyama. 93 metais išeina jo knyga, kuri vadinasi Istorijos pabaiga ir paskutinis žmogus. Kadangi jau sužlugo Tarybų sąjunga ir pagaliau užvaldyti pasaulį nebeliko jokių kliučių, visur jau, tai jis taip ir rašo. Visame pasaulyje įsigaliojo liberali demokratija. Ir dabar jau istorija kaip ir sustoja. Nes visur jau bus dabar ta, vadovaus ta liberali demokratija, nebebus konfliktų tarp didelių valstybių ir jisai suskirsto valstybės į dvi tokias kategorijas. Postistorinės valstybės ir istorinės valstybės. Tai postistorinėmis valstybėmis jis vadina tas, kuriuose jau yra liberali demokratija. Ir ten jau konfliktų nebus, tik ekonominiai kažkokie ten niuansėliai. O štai istorinės valstybės, kol jos taps demokratinėmis, ten bus konfliktai visur. Jas reikės ir pabombinti dar, ten visko bus. Bet čia yra smulkmenos pagal jį. Nu ir suprantama, atsirado nauja, nauja situacija pasaulyje žlugus Tarybų sąjungai. Visi laukė, kol subirės Rusija į gabalus. Ir iš karto atsirado konceptas, kuris aptarnauja susikloščiusią situaciją. Taip kad geopolitika, kaip ir viskas pasaulyje, tarnauja visada politikai. Ir visi šitie poetai geopolitiniai irgi yra vienai par kitaip atspindys vat, laikmečio ir susikloščiusios situacijos realios, prozos tam tikros. Na ir eikim dar šiek tiek toliau. visos Junktinių Amerikos valstybių doktrinos, kurios jau yra kūriamos mūsų dienomis, ką sako? Kad sugriuvus Tarybų sąjungai, jie neleis atsirasti tolygiai galybei pasaulyje. Ir tam bus panaudota visos jiems prieinamos priemonės. Tai aš nepažodžiui cituoju, bet e, esmę perduodu teisingai. Kitaip sakant, vėl yra tas pats noras kontroliuoti būtent visą pasaulį. Nuo ko tas makinderis ir pradeda, reiškia, kas kontroliuoja širdė žemę, tas kontroliuoja pasaulio salą, Euraziją, o kas kontroliuoja Euraziją, kontroliuoja visą pasaulį. Ir štai pats paskutinis Obamos pareiškimas West Pointo karinėje akademijoje, vat ką tik prieš keletą dienų, jis kalbėjo išleidžiant naują karininkų kartą ir ką jisai pasakė? kad e, jav 21 amžius tai bus Jungtinių Amerikos valstijų lyderystės amžius. Kai buvo 20 amžiui lyderystės amžius, taip ir 21 amžius bus Amerikos amžius. Ir jis pasako, jeigu ne mes, tai daugiau nėra kam. Tai yra vėl pretenzija į vadovavimą visam pasauliu. Vat, pradėkime nuo to Makinderio doktrinos. Tai Vis, viskas sukasi visą laiką apie tą patį. Bet čia yra, tarkim, poezija, bet ta, ta poezija yra pagrista proza. O proza tai yra 800 karinių bazių visame pasaulyje jungtinių valstybių. Tai yra dominuojanti dolerio padėtis, kuri leidžia, kaip ir anglams, prieš šimtmečius, taip jiems dabar leidžia išlaikyti ir kariuomenį, ir kontroliuoti e, pasaulį, ir, ir tą pačią Europos Sąjungą, vat, prieš kurią ES parlamento rinkimų rezultatai ir euroskeptikų 25 procentai atsiradimas, tai yra didžia dalim dėl to, kad jie nenori būti. Nenori būti, nes Europa tai yra žemynas, tai yra sausumos teritorija. O atkreipkite dėmesį, Anglija visada, net ES viduje, visada stovi nuo šaly apie eurą tai ten nesvajoja įsivesti, tai čia suprantama, bet apskritai visą laiką grasina, kad išstos. Ir Anglija veikia kartu su kita jūrinė valstybė, salų valstybė, jungtinėmis valstybėmis, iš esmės tai yra konfliktas su Europos Sąjunga, su ta pačia Vokietija. Kai buvo, taip ir yra. Niekas nesikeičia. Niekas nesikeičia. Bet aišku, šiandieną, e, jeigu kalbant apie jungtinės valstijas, tai proza yra ne tik 800 karinių bazių, bet ir milžiniška skola ir nesugebėjimas jau tos skolos aptarnauti. Ir atsiradusios vėl sausumos valstybės, ta pati Rusija su Kinėje, kuri jau nebenori paklusti, sprūsta iš rankų, vėl reiškia, iš pradžio traukėsi, jūrinės valstybės plėtėsi, sausumos traukėsi, dabar lyg procesas prasideda kitoks. Ir vėl grįžkim prie Ukrainos. Ukraina vat, pateko į į šitą žaidimą, į šitą didįjį žaidimą Ukraina pateko. Ir ten tie naivų žmogeliai, manydami, kad kovoja už savo interesus, iki galo nesuvokia, kas ir dėl ko ten jais pasinaudoja, sprendžia savo reikalus. Na ir apie Vokietiją šiek tiek. Tai pirmiausia, geopolitinis projektas ir tokia poema žiauri, bet savotiškai įtaigi ir talentinga, tai buvo Hitleris ir jo tūkstantmetis reikas. Jis irgi pretendavo į pasaulio valdymą, į, į amžiną reiką. Ir čia irgi randame geopolitiką, geopolitinį poetą, kuris deda ideologinį pagrindą šitam. Tai yra toks Karlas Haushoferis, gyvenęs 1869-1947 metais. Generolas, geografas ir geopolitikas. Ir poetas pridėčiau geopolitinis. Tai jisai, dalyvavęs pirmame pasaulinėme kare, kur vokiečiai skaudžiai pralaimėjo, paskui pasirašė tokią labai vokiečiams skaudžią Versalio sutartį, aš kalbėjau apie ją penktoje naktygonėje. Jisai ieško, kaip atstatyti Vokietijos galybę, ir jam labai tinka ta Makinderio idėja apie tą širdies žemę ir visą kitą. Tik jisai nori matyti tą širdies žemę Vokietiją. Ir, taip sakant, Europa yra va ta, ta tokia didžiulė teritorija, o jo širdis yra Vokietija. Ta, ką Makinderis nukelia į, sakykime, Rusijos teritoriją, tai Haushoferis patobulina jo šitą konceptą ir įsivaizduoju, tokį siūlų, tokį, tokį modelį, kad Vokietija yra Europos širdis ir jai reikia plėstis, jai reikia gyvybinės erdvės. Ir va šitą idėją pasiima Hitleris, jau paskui savo, savo jisai raštuose tą rutulioja idėją, kad vokiečiams reikia gyvybinės erdvės, nes be jos valstybė negali normaliai egzistuoti. Ir Tas Haushoferio konceptas irgi yra tas pats, tai yra galutinis viešpatavimas pasaulyje, toks tikslas. Galbūt visi nori, visi nori viešpatauti pasaulyje, nerimsta. Nerimsta. Ir tarp kitko, jisai suskirsto jūrinės valstybės Angliją ir JAV į vieną pusę, o kit, kaip jūrinės valstybės, o kitoj pusėje Jisai siūlo jungtis jau sausumos valstybėm, tai yra Vokietija, Japonija ir Rusija. Keista, kodėl jis čia priskiria Japoniją, nes tai yra sala. Rusija suprantama, bet ją matyt, atmatot kaip su tais konceptais. Kai reikia, tai ir Japonija gali į sausumos valstybės įpaišyti. Ir jis įsivaizdavo, kad vat, Japonija, Rusija, Vokietija turėtų susidurti su Anglija ir jungtinėmis valstybėmis. Tai va, jūra, okeanė prieš Euraziją. Bet, bet gudrų žmonės padarė kitaip ir sudūrė vėl potencialius tos Haushoferio kolegas, sudūrė kakto, sudūrė Rusiją su Vokietija. Vokietija vėl nukraujavo ir Vokietijos atsirado dvi po Haushoferio visų šitų poemų ir Hitlerio atsirado dvi Vokietijos, apie kurias paskui jau pačioj pabaigoje Tarybų sąjungos, kai Vokietijos susivienimo idėja atsirado, berods Tečer pasakė tą garsią frazę, kad aš taip myliu Vokietiją, kad norėčiau, kad jų būtų kuo daugiau. Nes nei vokiečiai, nei prancūzai, neapsidžiaugė, kada Vokietija susivienijo ir jam buvo didelis surprizas, kad Gorbačiovas tą padarė ir, ir tai nebuvo suderinta su jais. Esu sumatęs jų pačių interviu, kurie atvirai apie tai kalba. Tiek, beros Mitteranas tada buvo Prancūzijos prezidentas, o Anglijoje tai tikrai buvo tečia. Nes jų pačių interviu esu girdėjęs. Taip, kad labai įdomi frazė, aš taip myliu Vokietiją, kad jau, norėčiau, kad jų būtų kuo daugiau, nes viena, tai ką čia. Tai štai ko baigėsi Haushoferio ir Hitlerio geopolitinė poezija. Proza, proza buvo negailestinga. Tarp kitko, šiandieną Europos Sąjungoje tam tikrą prasme Haushoferio idėja įgyvendinta. Šiandieną Europos Sąjungos širdis nebejotina yra Vokietija. Nu čia nebejotina. Dažnai Europos Sąjunga yra vadinama ketvirtojo reikų. Nes čia, nu, ne čia jau, čia jau proza tikrų tikriausia, realių realiausia. Ir štai, pat, turint omeny visą tai, ką aš čia pasakiau, apie tos amžinus konfliktus tarp Okeanijos ir Eurazijos, pat iškelkim šiandieną savo klausimą. Ar sutampa Europos Sąjungos ir jos šerdinės valstybės Vokietijos interesai su jungtinėmis valstijomis ir Anglija. Ir, tai vat, ir iš viso tų konceptų, o ir iš gyvenimo realių, iš prozos, atsakymas vienareikšmiškas, jie visiškai nesutampa. Ir tie mūsų žmonės, kurie naiviai įsivaizduoja ir dažnai sako, vakarai, mes norim būti vakarais ir jų sąmonėje vakarai tai yra Junktinės valstijos ir Europa toks vienas darinys, šeima tokia. Tai šitoj šeimoje yra neįveikiami prieštaravimai, kurie yra šimtmečiais gyvi, kurie yra suformuluoti va šitose konceptuose geopolitinėse. Ir dėl to Mes matom jų išraiškas vėl tame pačiame Ukrainos kontekste šiandieną, kur, kur vokiečiai nelabai nori paremti amerikonus dėl tų sankcijų ir panašiai, nes vieniem reikalinga ramybė, o kitiem reikalingas chaosas. Ir dėl to šita proza, jinai yra neišvengiama. Neišvengiama. Ir Rusija siekia draugystės su Vokietija, o Jungtinės valstijos siekia, kad tos draugystės nebūtų. O dabar pasižiūrėkime į save. Ir kieno mes čia dabar interesus atstovaujam. Kartais susidaro įspūdis, kad mes esam sala, žiūrint į mūsų tam tikrus veikėjus. Kad mes esam jūrinė valstybė ir mes dalyvaujam kovoj su sausumos valstybėmis. Tai va. Dar šiek tiek tos geopolitinės poezijos ir istorinės. Nes čia tokius aš paminėjau pačius stambiausius, kurie iš esmės atitinka ir realijas. Ir, nu, tai yra tokio pasaulinio masto dalykai. Bet buvo ir lokališkesni, smulkesni. Smulkesni projektai, atsiprašau. Keletą prisiminkime. Tai pirmiausia, pasaulinės revoliucijos konceptas. Nes spalio revoliucija 1917 metais, kurią darė bolševikai, tai jinai buvo e, skirta ne Rusijai. Rusija turėjo būti tik pradinis taškas. Čia Rusija tai turėjo būti tas šieno gabaliukas, kurio pagalba turėjo būti uždegta pasaulinės revoliucijos ugnis. Ir čia didžiausias atstovas ir pats ryškiausias tai buvo Trotskis. Ir trotskizmas gyvas po šiai dienai, tarp kitko, daugelėje pasaulio šalių. Ir ES vadovybės tarp yra tų trotskistų. Arba buvusių jaunystį vienai par kitaip besidominčių šitomis idėjomis. Bet šitas konceptas, na, jis šiuo metu yra toks, tokioj miego būsenoj, sakykim, bet savo metu jisai buvo labai gyvas. Ir jis gyvas buvo nuo, nu, tarkim, nuo, nuo 17 metų revoliucijos iki kažkur 30 metų, kol Stalinas Tarybų sąjungą šitą projektą uždarė ir pasakė, kad nes tuo metu buvo manoma, kad socializmą sukurti vienoje atskiroje valstybėje neįmanoma, dėl to reikalinga pasaulinė revoliucija, nes socializmas galimas tik arba visam pasauliu, arba nieko. Ir kai pasirodė, kad tas konceptas visiškai neturi perspektyvų, tada dalis, dalis bolševikų laikėsi įsikibę šito koncepto, o kiti pabandė kurti socializmą atskiroje valstybėje ir Stalinas buvo prie jų. Ir Trotskis net buvo ištremtas iš Rusijos, o paskui ir nužudytas, kaip maišantis ir visą laiką keliantis vėją šitose konceptuose. Toliau, pavyzdžiui, toks smulkesnis Norvegija ir vikingai. Visi mes esam girdėję, matę čia tos. Bet, mėlyjei mano, Pirmiausia, yra autoriai ir šitų visų geopolitinių poemų. Mes, es, mes esame įpratę galvoti, kad čia kažkur, to, žinai, iš vėl iš amžių glūdumos ten. Ne, yra ir pavardės tų žmonių, aš dabar nenoriu čia labai plėstis, bet nuvažiuokit, o šiandienągi lietuvių pilna Norvegijoje. Nueikite į tą vikingų muziejų, Osle berocis yra, šiame buvau. Pasižiūrėkite tas valteles, tuos laivelius. Pabandykit įsivaizduoti, kaip su jais buvo galima užkariauti pusę pasaulio. Plaukiant per šiaurės visokias jūras. Nu, šiaip pagalvokit. Bet konceptas gražus. Turintis labai daug pasiekėjų, turintis daug, daug šiandieną iliustracijų, iš to yra daromi pinigai, vikingai, norvegai, vikingai, skandinavai, kiek visko prikūptų. Bet tai yra Mano akimi žiūrint tai yra grinų griniausia geopolitinė ir istorinė poezija. Poema graži. Taip kaip ir aš jau kalbėjau, aukso orda ir mongolai. Irgi tas pats. Čia jau apie tai kalbėjau, nesikartosiu. Dabar Kievo Rusė. Kievo Rusė, tai irgi tam tikras yra istorinis, istorinis konceptas, poema, jeigu šitame, šitame prasmių laukia apie tai kalbėti. Ir kuo yra įdomi šita šita vat, Kievo Rusios istorija. Šiandieną, vat Ukrainos konflikte, bet jau čia be, be geopolitinių didelių ten interesų valstybių ir kitų, o čia viduj, slavų viduj, rusų ukrainiečių konflikte, Kievo Rusios konf konceptas nepasidalina, kas yra įpėdiniai. Maskva laiko, kad tai jinai yra įpėdinė mat Kievo Rusios, O vat tie ukrainiečiai, vakarų ukrainiečiai, tie banderovci, jūs sako, kad jūs, mes esam tikrieji Kyivų Rusijos įpėdiniai, jūs esat moskaliai, visokie ten su mongolai susimaišę, Jis iš jūs ne rusai, net jūs net ne rusai. Jūs esate ten ugrofinų, visokių mongolų ir totorių mišinys. O mes esame tie tikrieji. Ir va, žiūrėkit, O jeigu tik tai, ir jie remiasi va tą aukso ordos, tą įprastą versiją, bet jeigu mes priimsim, kad aukso orda, didžiulis klausimas, ar čia teisybė, iš karto argumentai prapuoja. Matot, kaip, kaip iš nieko gali kiek aistrų kilti. Arba, pavyzdžiui, Izraelio atsiradimas, tai irgi yra konceptas, irgi yra sugalvota tam tikrą teoriją, kad ten ilga istorija ir kad mums reikia grįžti atgal, ir kiek aukų, kiek kraujo ir toliau. O ten galima dar labai ginčytis, labai ir yra pilna literatūros, kuri įrodinėja, kad visa tai yra irgi toks graži poema istorinė. Taip pat yra su normanais, pavyzdžiui, normanų teorija, kalbant apie tą pačią Rusiją. Yra manoma, kad pačią Rusiją kaip valstybę įkūrė iš, iš, iš Skandinavijos atėję normanai. Bet čia įdomus toks dalykas, kad ta koncepcija kilo 18 šimtmetį, o tuo metu Rusijoje e, visą mokslą istorinį darė vokiečiai. Ten visas pirmas istorijas rusų rašė vokiečiai. Ir vėl suprantama, reiškia, ten jau yra interesai. Tarp kitko, kalbant apie Skandinavus ir apie Švediją, ir apie tą normanų teoriją, nesenai man teko skaityti pačių švedų istorikų knygą, ištraukas, nesimenu kokią kalbą, ten aišku, aš švediškai nemoku, bet nesimenu, ar lenkiškai gal, gal rusiškai, ar angliškai, aš tom trim kalbom tik skaitau. Ištraukas. Nes ten sudomino žmonės, e, kad e, tie amžiai, kuriuose atseit iš normanų galėjo ateiti ir pas mus čia, vat, į Lietuvą arba į tą pačią Rusiją ir čia mus kažko pamokyti, tai patys švedai apie tos laikus rašo, kad ten buvo visiška ubagystė, tai nieko nebuvo, labai mažai gyventojų ir apie jokią ekspansiją nekalbos negalėjo būti. Jeigu tie švedų istorikai yra teisūs, tai nekalbos negalėjo būti apie jokią ekspansiją į Pabaltį ar į Rusiją. Nes mes buvom žymiai aukštesniam civilizaciniam lygiui negu jie. Čia taip, taip, taip apie save rašo patys švedai. Turint omeny, sakykime, kokį 10 amžių, 11 ir taip toliau. Dar įdomus dalykas. Ir štai kodėl aš prisiminiau Porošenkos tėvo pavardį Valsmanas. Buvo tokia Hazarija. Labai myglota informacija apie ją yra labai prieštaringa, istorikai ginčinasi daugelio niuansų, bet yra visuotinai priimtas variantas. Galutinai nusistovėjo toks poemos variantas, kad Hazarė tai buvo dabartinė pietų Rusija ir Krymas, įskaitant šiek tiek ir Ukrainos. Ir toj Hazarė esminis dalykas yra tas, jinai baigė savo egzistavimą 10 amžiuje, nu taip yra manoma, sakau, čia visa tai yra. Bet žmonės, dalis žmonių vat, laikosi tokios, tokios teorijos. Čia esminis dalykas yra tai, kad e, tos Hazarijos valdantis elitas priėmė judaizmą. Ir paskui, kai ta Hazarija likvidavosi, e, dalis va šitų žydų, kurie ten gyveno ir kontroliavo tą Hazariją, pasklydo po rytų Europą ir pirmiausia Ukrainą. Ir taip pat karaimai atseit yra irgi va, tų Hazarų įpėdiniai, tie dalis čia ir Lietuvoje gyveno karaimai. Ir šiandien, kadangi Ukrainoje didelė dalį turto per visas privatizacijas turi žydų kilmės asmenys, šiandieną jie, dalis jų teisingiau, atgaivina tą Hazarijos idėją ir irgi kūrė geopolitinės tokias <laughs> vizijas, poemas, kad jie yra va tie Hazarų palikonis ir reikia atkurti tą Hazariją su Krymu, su Pietų Rusija, su Ukraina. Ir tam yra nemažai visokių ir darbų padaryta. Pavyzdžiui, Dnepropetrovskė yra įkurtas milžiniškas e, žydų toks kultūros centras, sinagoga. Dnepropetrovskas yra apskritai toks savotiškas dabar e, rytų Europos, sakyčiau, žydų centras ir sostinė. Ir šiandieną Dnepropetrovsko gubernatorius, tai yra Kolomoicas toks, pat jis yra kaip tik Europos žydų kongreso pirmininkas, vienas iš turtingiausių Ukrainos žmonių, Ir turint omeny Ukrainos e, vat, visus šitos konfliktus, ten yra ir šita dar linija. Ir šita linija. Ir aš ją prisiminiau dėl to, kad jinai siejasi va, su dar vienu geopolitiniu konceptu, ta Hazarija. Pagalvokit, dešimtai, dešimtam amžiuje jos nevyko, o idėja gyva, poema graži ir yra norinčių padaryti iš tos poemos prozą. Taigi štai, Na ir praktiškai daugelis pasaulio tautų turi tas geopolitinės poemas, turi istorinės poemas, beveik visi jas turi. Tik aišku, smulkesnės tautos, mažesnės, negausios jos, jos yra nežinomos, bet šiaip, kas tik nuo dabar Slovakai, kūrė savo konceptą, pasistatė paminklus ten savo būsiems, kunigaikščiams, kur labai didelės abejonės, ar jie apskritai buvo, bet jau stovi paminklai. Tie patys ukrainiečiai visiškai perrašė visą istoriją savo, savo tikslams, dabartiniams tikslams. Taip kad visi tuo užsiminėjai, visi tuo užsiminėjai. Ir nereikia stebėtis, kad Lietuva irgi turi ir tų geopolitinių poemų, ir istorinių konceptų. Ir štai viena iš jų yra iš tikrųjų Raimondo Bakučio, va šitas, tikrai gražus, įspūdingas, daug darbo įdėta. Siūlo visiems paskaityti. Ir smagu, kad mes tokius dalykus turim. Bet šalia to prisiminkim dar vieną tokį, ir pats Raimundas klausė manęs apie pakšto atsarginės Lietuvos idėją. Labai įdomus dalykas. Prieš karė buvo toks geografas Kazis Pakštas ir jis nujausdamas, kad Lietuva būdama va tarp šitų dviejų aiškiai besirošiančių susidurti tarpusavėje Vokietijos ir Tarybų sąjungos, kad vėl su mumis bus kaž nors negerai. Jis iškėlė tokį variantą, kad gal mes raskim kur nors žemę ir išvažiuokim visi. Susikurkim atsarginį Lietuvą, antrą Lietuvą. Ir Raimondas sako, gal ir dabar tai būtų aktualu. Nes lietuviai išvažiuoja, nutautėja, tai jeigu mes tą emigraciją darysim organizuotą, tai ten galėsim išlaikyti savo savastį, tautiškumą ir panašiai. Ir jisai siūlo pasvarstyti, kur tai galėtų būti. Ir jis siūlo keletą variantų, va, ar Pietų Amerika, Pietų Sibiras, Australija, Kanada, Pietų Afrika. Ir Pakštas irgi svarstė tokius dalykus. Bet e, nu, šiaip jau pusiau su jumoru aš atsakyčiau, kad greičiausiai tai reikėtų Norvegijoje tai daryti. Nes gyventojų nedaug, pačių norvegų. Šalis turi naftos, dujų, turtinga. Šiaurinė Norvegija praktiškai tuščia. Ir praktiškai vienintelė vieta likusi, kur dar priima imigrantus taip ir kur dar yra to darbo, nes jie turi resursų ir ten. Ir tarp kitko visai įdomi būtų teorija. Jeigu kryptingai lietuviai organizuotų tenai, žinai, bet tam reikia vėl, tam reikia Lietuvoje valdžioje kitokių žmonių visiškai. Irgi turi būti geopolitiniai poetai. Pas mus jie net ne prozininkai. <laughs> Yra beviltiški saviveiklininkai bet netalentingi taip, kad jie nesukurs tokių darinių. Tam reikia, tam reikia talentingų poetų. O šiaip jau, nu, vargu, ar mes, ar mes galėtume realiai tikėtis, kad kas nors ryštųsi kur nors keltis. Nupirk šiandieną žemę praktiškai niekur nebeįmanoma jau, net ir valstybinių mastų tai darant, Ir vargo Lietuvai ir pinigų neužtektų. Ir be to nieks ne, nepasirašytų, tai pasakykime. Įvertinkim visada vieną, vieną faktą. Mes užmirštam, kad e, Lietuva nėra vieninga. Yra labai skirtingų pažiūrų žmonės. Ir ne veltui mes Šiauliuose buvom susirinkę va tie, kur vienam prasmių lauke, bet kitur tai tą pačią dieną susirinko žmonės visiškai kitam prasmių lauke. Ir jeigu Raimondas Bakutis kelia tokias idėjas ir rastų, sakykime, dar aš gal ir pasvarstyčiau, jeigu visi keliamės, o ką? Bet kitiems tai visiškai nesvarbu yra, nes jiems ir nesvarbi yra pati ta tautos išlikimo idėja. Prisiminkim visada šitą, nėra vieningo supratimo. Nėra. Ir dėl to, kai poezija, tai yra gražu, visą tai yra smagu pasvarstyti, pafantazuoti. Bet, na nežinau, aš, aš nematau jokių šansų realizuoti tokius dalykus. Užtad reikia, ir aš, kiek leis mano jėgos, jau tose mūsų gretose, aš stengsiuosi bėgti nuo geopolitinės poezijos ir remtis tuo, kas yra, nu, nu nors kiek realu nors kiek realu. O tokių fantazijų yra ir daugiau. A, tarp kitko, vat, pakštas tada labai pergyveno. Nu ir iš tikrųjų ta, taip ir atsitiko. Ir karas atsitiko, ir okupacija buvo, ir viena, ir kita. Ir iš Tarybų sąjungos, ir iš Vokietijos pusės. Bet rezultate mes ir šiandien gyvi. Ir 80 procentų sudaro daugiau netgi lietuviai, o kiti 16. Didžia dalimi yra vietiniai gyventojai, rusai ar lenkai. Rusų atvykusių po karo yra nedidelis labai procentas. Čia tas mus skiria nuo Latvijos ir Estijos padėties. Ir, tarp kitko, Lietuvos gyventojų skaičius išaugo po karo, po karo. Tai dabar, va, jis vėl pradėjo mažėti. Ir paradoksas, kada mes buvom, sakykime, aneksuoti ir nesavarankiški, mūsų gyventojų skaičius augo. O kai mes palikti savieigai, mūsų gyventojų skaičius mažėja. Čia šiaip savo apmastymai. O dabar dar apie kitas koncepcijas, kurios Lietuvoje gyvas. Jų yra daug geopolitinės. Yra Baltoskandijos idėja, yra LDK atgaivinimo idėja, Yra ir SSSR 2.0, yra ir tokių, aš matau, internetinėje erdvėje lietuviškoje, kurie įsivaizduoja, kad galima atkurti tą tarybų sąjungą. Ir tokių yra. Ir štai Audrius Ječinskas rašo tokį komentarą. Nežinau, kas ir kokiu pavydalu, bet pasaulyje kažkas greitai keisis ir bus labai stiprių dalykų. Tai iš esmės jis sako tai, ką aš jau ne vieną kartą esu sakęs įvairiuose pokalbiuose, kad mano manimu mes gyvenam, jei ne 36 metais, tai yra ne 39 metais, tai 36 tikrai, turint omeny, kad 41 metais Lietuvoje prasidėjo karas. Antras pasaulinis į Lietuvą atėjo oficialiai 41, o jeigu Lietuvai tai dar ir 309 kovo, kada Klaipėda iš mūsų atėjo. Taip kad tas Okeanijos ir Eurazijos susidūrimas, jis apskritai visada yra. Tik jis turi arba šaltą pavydalą, arba karštą. Ir šaltas pavydalas panašu jau baigėsi ir jis artėja va tik karštą pavydalą. Ir Lietuva vėl pakliūna tarp girnų, tarp tos okeanijos ir, ir sausumos, tarp okeanijos ir Eurazijos. Ir čia jau ir pagal geopolitinę poeziją, ir pagal geopolitinę prozą, nu, viskas matom, kad veda į kažkokį tai sprendimą. Aš apie tai daug esu kalbėjęs ir ekonom, pirmiausia, ekonominės priežastys tai lemia. Čia galima apsėjimti visiškai be, be šito okeanių ir eurazijų. Paprasčiausia yra, vieni gyvena skolom ir nori ir toliau gyventi, o kiti nebenori šito jiems leisti. Ir pradeda vieni kitiems maišyti, o mes per vidurį. Ir va čia, kada kalbėsim, kada kalbėsim jau apie geopolitinę prozą kitoj naktigonį, pabandysim pasvarstyti, kągi Lietuvai daryti ir kokios galimybės yra apskritai Lietuvai, jeigu ir daryti tai ką ir su kuo ir apžvelgsim valstybės aplink Lietuvą esančias. Apeisim aplinkui, pasižiūrėsim į jų istorinę praeitį, į galimybės kartu veikti, pasvarstysim jau kitoj naktigoniai, kuri vadinsis geopolitinė proza. Bet šiaip jau siūlo visiems, turint omeny, vat, kas pasakyta apie tą sausumų ir, ir jūrų valstybių konfliktą, vėlgi sakau, pažiūrėkime į save. Man atrodo, mes elgiamės taip, lyg būtume jūrinė valstybė. Jūrinė ta prasme dėl to, kad mes turime šeimą prie jūros, bet jūrinė ta prasme, kad sala. Nes mes interesus atstovaujam dažniausiai salų, bet ne žemyną. Tai, žinot, tai gali liūdnai baigtis. Ir vat, per, per tokius geopolitinius saviveiklininkus kurie šiandieną vadovauja paradui. Kentiesim tai visi. Tai jeigu problema, jeigu tai būtų tik jų, jų kažkokie, tai žinai, ten nesusigaudimo rezultatai, tai čia, nu tai gerai, nu tai čia jų bėdas, bet kentiesim tai visi. Štai kur yra bėda. Tarp kitko, šiaip tik niuansėlis, tai įdomus, įdomus dalykas. LDK, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, taip ir nesukūrė jokio savo nei laivyno ir apskritai nesidomėjo išeimų į prie jūrų. Ir žemaičius lengva ranka atiduodavo kryžiuočiams, Vytautas, suprantat. Ir mane tas stebina nuo pat mokyklos laikų, kodėl mes visiškai ignoravom jūrą. O priešingai mus labiausiai domino istorija Voluinė. Dabar jinai yra Ukrainos teritorijoje. O štai dėl Voluinės mūsų kunigaikščiai plakėsi šimtmečiais. Na, išėjimas į jūrą jų nedomina. Tiesa, mes turėjom išėjimą prie jūros per, per, per Rygą, per Jelgavą, bet čia pakalbėsim kitoj naktygoniai, kaip tas atsitiko. Ten jau su Lietuva mažai, kad turi bendrų tai reikalai. Taigi štai, einam į pabaigą. Dabar šiek tiek dar komentarų. Martinas iš Airijos sako, apie dvigubą pilietybę norėtų sužinoti, mano požiūrį. O Zinturis iš Londono, gal greičiau Žinturis matyt, žinių turintis, Jis sako taip, atsakydamas tam Martinu iš Airijos, išvykusiems, išvykusiems, gal ir gerai ta dvigubą pilietybę. Bet ar to reikia tautos labui? Ant, antra pilietybė, tai planas B, jei reiktų bėgti. Žintų jis. Lik ir atsakydamas Martinui už mane. Taip ir apie tą dvigubą pilietybę reikės daryti didelį pokalbį, tai čia tema labai sudėtinga, slidi, skaudi turint omeny dabar mūsų išeivių kiekį. Bet tik porą pastebėjimų šiandien. Šiandien. Pirmiausia, kad Alžin turi sako, kad antra pilietybė reikalinga tam, kad kai iš Lietuvos reikės bėgti. Bet aš e, Žinturiui patarčiau neužmiršti, kad gali bėgti ir iš ten tekti atgal. Nes neužmirškit, kad ES yra prasiskolinusi iki ausų ir ten gyvenimo lygis krenta, ašgi sakau tą formulę visada. Jūs važiuojate ten, tikėdamėsi, kad važiuojate į geresnę ateitį, bet iš tikrųjų jūs važiuojate į geresnę dabartį, kuris su kiekviena diena prastėja ir prastės toliau. Taip kad nepraleiskit to momento, kai dar bus galima grįžti, kad paskui nepavėluotumėte. Nes ES ateitis mano akimis, nėra džiuginanti. Ir va tie Europos parlamento rinkimai, kuriuose nugalėjo, nenugalėjo, bet netikėt, nu, planuotai gavo tuos 25 procentus vietų, čia yra tik pradžia. Ir tai atspindi tas sunkiai labai sprendžiamas problemas, kurios tik gilės. Taip kad bėgti gali tekti ir iš ten atgal. Tai vienas dalykas. O apie dvigubos pilietybės e, sudėtingumą, mano akimis, kalba vien va toks pavyzdys. Bet tarkim, jūs turit pilietybę Lietuvos ir Lenkijos. Arba Lietuvos ir Rusijos. Yra nemaža tikimybė, kad karas gali kilti tarp Rusijos ir Lietuvos. Tai kuri valstybė jūs sims į kariuomenę? Bet matot, dviguba pilietybė, kiek iškelia problemą. Kada nieko nevyksta, kai visur ramu, tai taip, tai jūs naudojatės. Vieną subinę, atsiprašau, ant dviejų kėdžių sėdit. Ir ten, ir ten pasišildėt, labai gerai. Bet jeigu konfliktas, tai ta subinė pradės rauti. Į visas pusės. Ir kas ją raus? Kad čia nėra taip paprasta, kaip daug kam atrodo. Bet kita vertus, e, su išeivija daryti kažką reikia ir daug nesiplėsdamas aš pasakysiu, čia turėtų būti lietuvių kortos. Tas institutas ir ta lietuvių korta turėtų spręsti tuos išeivijos reikalus, kad jie liktų vienaip ar kitaip ryšyje su Lietuva. Dvigubą pilietybę čia, mano akim žiūrint, negeriausiai išeitis. Dabar Aurimas Sutkus e, prašo pakomentuoti tą ES duodamą naudą, nes jis visur girdi, kad ES tai tik duoda, duoda mums ir duoda. Jis sako, ar tikrai taip yra. Jeigu be rožinių akinių pasižiūrėjus, tai čia būtų didelė kalba, reikės kada nors tą kalbą pasakyti, ką mes gaunam, ką prarandam, bet dabar atsakydamas Aurimui Sutkui, teisingiau net ne aš, o Audrius jam pasiūlo paskaityti habilituotų mokslų daktaro Ksaverio Purvinsko straipsnį. Jis yra įdėtas mano internetiniam puslapį, aš paskui patarsiu įdėti visur jį, į visus, kur tik yra, kur čia tik mūsų gretos vaikšto, į visus mūsų prasmių laukus reikia įdėti va tą Ksaverio Purvinsko straipsnį. Ten yra labai gražiai paaiškinta apie tą naudą, <laughs> apie gavimo ir davimo santykius. Bet čia dar porą tik pastebėjimų. Ką mes gaunam ir ką mes duodam. Kada skaičiuojam, tai dėkim virš milijardo litų gyvų pinigų, kuriuos sumokam tiesiai į Briuselio kasę. Toliau, uždaryta Ignalina ir pabrangusi elektros energija. Tai yra milijardai į metus, kuriuos mes turim sumokėti. Toliau, dalį praras, prarandamų mokesčių, akcizų, Toliau prarandama e, žemė, kur žmogus gauna pinigus, kad nedirbtų ir įgūdžiai prarandami, supjaustyti laivai ir žvejybinės kvotos. Ir daugelis dar kitų reiškinių, aš jau nekalbu apie nuostolius su išeivijai, kuriuos mes patiriam, kada išvyksta mūsų žmonės ir ten dirba. Kažkiek jie atsiunčia čia pinigų, bet tai neatperka šitų nuostolių. Ir šiaip jau, nu, ar koks nors ne poetas, bet prozaikas. Bandyt, ne, taip sakiau, tik poetai, o taip pasakyti, tik poetai gali patikėti, kad kas nors, ką nors veltui ir ilgai maitins. Bet Lietuvoje pasirodo yra galybė poetų. <laughs> Nu, Lietuvė yra poetų tauta, jie vis dar tuo tiki. Labai daug dar tiki, bet aš tikiuosi, kad mūsų gretose tokių žmonių nebus. A mes jų neprimsim. Čia mes artėjame jau į pabaigą. Čia yra klausimas apie klimatinį ginklą. Čia reikėtų apie tai atskirai kalbėti. Aišku, čia tas, aš dar pridėčiau, yra ir biologinis ginklas, ne tik klimatinis. Tai ozono skylė, žemės drebėjimai, sausrų sukūrimas, atšilimas, atšalimas. Tai aš tik porą pavyzdžių paminėsiu. Atsiminkit, prisiminkit teisingiau, kiek buvo baimės su tom ozono skylėm, ar ne? O toj, toj, toj, tos skylės iš vis išsiplės ir čia mes visi sudėksim. Na, aš čia negaliu garantuoti, aš čia irgi, sakykime, tokia samokslo teorija, poema, samokslin, samoklin, samokslininkiška. Bet yra tokia versija, kad visą šitą reikalą su ozono skylėm sukūrė firma DuPont, kuri gamina e, dujas šaldytuvams, ten tą fre, freoną. Ir jie užpatentavo naują freoną, tada įdėjo daug pinigų, kad išpūstų myglą, kad va tas senas freonas tą skylę didina, reikia jį uždrausti. Ir kai jį galų gali uždrausti, pasirodė, kad tas naujas yra Dupont firmos rankose. Ir jinai padarė didelį biznį ant to. Nežinau, negaliu garantuoti, daug kur skaitau šitą versiją, bet nenustepčiau, kad taip galėjo būti. Nes, pavyzdžiui, kai čia prieš keletą metų turėjo įvykti grandiozinis klimatologų suvažiavimas Kopenhagoje, kur visi turėjo ten šaukti apie tirpšančius ledynus, atšilimą ir taip toliau. Išvakarėse kažkas nulaužė internetinius puslapius ir paskleidė tų mokslininkų klimatologų susirašinėjimą tarpusavį, kurie juokėsi iš tų visų mūsų naivumų, Nu ir ta konferencija, taip sakant, gėdingai, gėdingai <laughs> sužlugo. Bet tie visi konceptai gyvoja, bet žymiai pavojingesnis yra dalykas laboratorijos biologinis, kurias jungtinės valstijos turi Gruzijoje, Ukrainoje, kiek žinau, ir jos turi eksteritorialumo principą. Kitaip sakant, vietinė valdžia ten negali įeiti. Ką jie ten daro? Kodėl jis joms reikalingos? Čia palikim, taip sakant, svarstymą. Nu, bet prisiminkim visus pašėlusius jaučius, pasėlusias vištas, kurios, žinai, čia pašėlo, iš taiga kažkur dinksta visos tos problemos. Taip, kad čia labai sunku suprasti, kur yra realūs dalykai, kur yra visokios ekonominės diversijos. Bet matyti yra ir to, ir to. Taip, dar čia porą komentarų ir tuo mes jau baigsim. Man tas atsiliepė į tą praeitoj laidoj išnekėtą Europos regionų žemėlapį. Ir jis, jis mano, kad ten nieko ypatingo nėra, nes sienos nekeičiamas. Ten regionai yra skirstomi atsiet sienų rėmėse. Bet jam atsako plaktukas. Žmogus pasirašęs plaktukas. Jam paaiškina ir jis teisingai paaiškina. Paskaitykit. Tai yra mano internetiniam puslapį rolandaspoloskas.lt. Paskaitykite ten jų tokią trumpą diskusiją. Įdomu. Bet tas pats plaktukas kelia klausimą, kodėl čia mes taip trypčiajam dėl išstojimo iš ES, kodėl nereikalavim šiandien ir iš karto, nes ką jūs sakėte čia. Šiaip gal ir nieko šnekat, bet kaip jūs šitą padarysit, kol esate ES. Nu, tai aš tik priminsiu plaktukui, kad aš buvau vienas iš nedaugelį, kuris 2004 metais agitavo nestoti. Ir mūsų klausiminė vienas iš pagrindinių, klaus... E, iš pagrindinių dalykų, kur nediskutuotinas mūsų gretų narių yra dalykas, tai atstatymas suvereniteto. O kaip tą padaryti? Ar šiandien jau čia pradėti šaukti, ar dar palūkėti? Čia svarstymų klausimas. Dabar žiūrėkit, štai <laughs> žmogus pasirašęs vienas sako taip, kamgi skirtos tos naktigonės? Avims ar šunims? Nes pokalbiai tarp piemenų turėtų vykti kažkokiu kitokiu lygiu. Jam susirūpinau, kamgi tos naktigonės yra skirtos. Na, aš pusiau juokais atsakysiu taip, tam vienui. O kodėl jūs manot, kad pokalbiai tarp piemenų ir nevyksta kitokiu lygiai? Ir kad jūs manot, kad, kad ir šitoj naktigonė ir kitose mes taip imam viską ir pasakom, ką žinom? Bet čia juokas. O šiaip jau rimtai šnekant, kam yra daromas naktigonis? Na, pirmiausia, kaip ten bebūtų, bet yra kalbantis, yra klausantis, yra vedantis ir yra vedamieji. Ir e, tu vienas šitame pasaulyje nepragyvensi, pražūsi. Ir yra labai svarbu, kur tie vedamieji eina ir kas juos veda. Ir dėl to vyksta visada kova kad tie vedamieji nenueitų tenais, kur paskui bus blogai visiems kitiem. O norinčių vesti yra galybė. Ir visi daro vienokias ar kitokias naktigonės. Ir visi kreipiasi į tos vedamius. Ir visi nori, kad eitų su jais. Bet ne kiekvienas kelias veda į šventiklą, kaip sakė savo metu vienam filme gruzino žmogus. Tai va dėl to ir daromos naktigomis, kad būtų galima atsirinkti, kuris kelias yra teisingesnis ir kurio verta eiti, a kuris veda į aklygatvį. O tam yra naktigomis, tam yra naktigomis. O šiaip jau, pati diskusija dėl tų avių, šunų, vilkų ir piemenų Facebook'e buvo nemenka įsiliepsnojusi. Ir kaip kas prieštarauja, ne tai, kad prieštarauja, bet e, protestuoja prieš patį tokį konceptą. Ir kad tai yra toks, na, nu, ne, nemalonus dalykas ir kad tai yra tokia hierarchinė struktūra, kad ją reikėtų laužyti, taip toliau. Ir lyg aš būčiau kaltas dėl to, kad aš ją išsakau. Ir va čia, žiūrėkit, yra labai svarbus, labai svarbus momentas. Ir man nepatinka šitoks skirstimas. Bet tada diskutuokim ne apie tai, o diskutuokim, ar tai yra dėsnis ar ne. Arba toks susiskirstimas žmonių yra dėsnis, tiesiog va šito pasaulio kurėjo duotas visuomenė. Tada įrodinėkit man, kad taip nėra. Ir diskutuokit su visais psichologais, kurie darė metų metais tyrimus ir kurie visi tvirtina, kad yra taip tai su jais diskutuoti. O aš tiesiog konstatuoju faktą, kad tai yra dėsnis ir jeigu tu kovosi su dėsniu, tai tu pražūsi. Dėsnis visada tave įveiks. Reikia išeiti iš to dėsnio ir stengtis tą dėsnį kažkaip, na, ir tą iš tikrųjų nemalonų va, tokį žmonių susiskirstimą kažkaip švelninti. Bet pačio dėsnio, mano akimis, nepakeis. Ir diskutuokim ne apie tai, ar geras ar blogas, bet ar tai dėsnis ar ne. Ir, šia, ir dar papildžičiau tas, tas kategorijas avių, šunų, vilkų ir piemenų dar vienu. Čia vienoj naktygoniai dar laisvoji bangoje vienas žmogus paskambinė, sako, yra dar ir kita kategorija žmonių. Jūs galima pavadinti arba briedžiais vaikščiančiais kasau, arba katinais – Tai jos nedomina nei tą savis pjauti, nei jas ganyti. Jie yra pakankamai savarankiški, kad gali būti patys savo ir jų nedomina vat, visas šitas reikalas. Bet jie taip pat priskiriami prie tų, kurie susigaudo. Bet čia dar noriu sušvelninti vat šitą konceptą tų avių ir vilkų piemenų Nes žmonės kartais įsivaizduoja, kad jeigu jau kažkas yra prie tų šunų, pavyzdžiui, ar prie vilkų, tai jau čia jau kažkoks aukštesnis ir gudresnis, protingesnis už tas avis. Visai netaip yra. Yra dar kitoks skirstimas žmonių, bent aš savo taip skirstau žmonės. Į naivius, gudrius, protingus ir išmintingus. Ir vat tiek avis gali būti naivi, gudry, protinga ir išmintinga, tiek piemuo gali būti naivus, gudrus, protingas ir išmintingas. Ir šiandieną Lietuvoje, pavyzdžiui, pretenduojančių į piemenis, kalbančių čia mum iš visų televizijos ekranų, o savo natūrą esančių avimis yra pilna. Arba teisingiau esančių naiviais, va taip pasakyti. Reiškia, jo natūra, čia neteisingai pasakiau, kad tas e, ar tu esi labiau avis ar labiau šuva ten ar kažkita, tai yra žmogaus prigimtis, tai yra tam tikros charakterio savybės. Bet tu su to charakteriu, pavyzdžiui, tavo charakteris yra, nu, tarkim, vilko, ar ne, jau tu nori tą savis pjauti, bet tu gali būti durnas, naivus ir tau nieko neišeis ir tos avis tave dar užpjaus greičiau. Arba yra pilna piemenų Lietuvoje, kurie yra naivus visiškai. Visiškai ir tokių dauguma iš tikrųjų. Iš tikrųjų tokių dauguma. Taip, kad viskas čia nėra taip jau paprasta, čia yra daug variantų. Ir plus, praktiškai nėra, nėra tokių žmonių, kurie būtų ryškus, vat, vieno ar kito to tipažo atstovai. Taigi yra miksai, tai yra, čia yra tik tokie labai labai saliginiai dalykai. Labai saliginiai dalykai. Ir e, ta pačia proga kada mes kalbam apie prasmių laukus, dar noriu tokį pavyzdį pasakyti, kur yra prasmių lauko ribos, va, tos, apie kurias mes kalbam. Kiekvieno konkrečiu atveju jos yra, bet kad suprast, aš duosiu pavyzdį va, su santykiu tarp vyrų ir moterų. Kai mes sakom, kad mes esame už įprastus vyrų ir moterų santykių, tai va, yra mūsų mūsų gretų klausimynų dalis, ar ne? Tai kur yra riba, kur jau yra nebe mūsų prasmių laukas ir nebe mūsų gretų žmogus? Pat žiūrėkit, jeigu tu esi, pavyzdžiui, konservatyvus, krikščioniškas ir sakai, kad santoka turi būti tik bažnyčių. Bet jeigu tu sutampi kitais parametrais, tu esi mūsų prasmių lauko žmogus bet tu gali būti ir pasaulietiškas ir sakyti, nereikia mums bažnytinės registracijos, užtenka valstybinės registracijos. Tu gali būti liberalus ir sakyti, iš vis nereikia jokių registracijų. Tu gali būti iš viso super radikalas ir sakyti, kad reikia apskritai vyrui turėti dvi žmonas arba moteriams du vyrus ir tai dar mano manymu neišeina už to prasmių lauko, nes mes gi nesiruošim būti sektantais, kurie, žinai, laikosi kažkokiu. O riba atsiranda tada, jeigu jūs esat už santyki vyras plus vyras, moteris plus moteris. Va čia jau yra už mūsų prasmių lauko. O čia yra mūsų prasmių lauko riba. Kol tu esi už vyru ir moterų santykius apskritai, įvairiom formom tai gali būti. Mes galim ginčytis tarpusavį, būti va šitame vieni liberalai, kiti konservatoriai. Bet jeigu tu esi jau, tai yra užribų, užribis. Tai yra užribis. Ir štai pabaigai. Ponas Siksas klausė, bet išgiau teigia. Sako, o kam apskritai reikalingas tas, pasmių, tas prasmių laukas? Ir iš vis, kas iš, jo, kas iš to prasmių lauko? Sako, ką, tai padės algą pakelti keturis kartus. Ir ten iš ir daugiau visokių tokių prirašo. Čia yra laisvosios mangos puslapyje, ten diskutuoja. Ir kitų paskaityti, ten, yra, ten diskusijos tęsiasi ir labai aktyvios. Taigi štai atsakau, kam reikalingas prasmių laukas. Pirmiausia, padeda apsibriežti savo pažiūras. Ir pamatysit, plėsdami tą klausimyną, tobulindami jį, mes patys suvoksim save geriau. Nes dažnas net nesusimasto apie daugelį klausimų. Vat pavyzdžiui, pasakysiu tokį, čia mano pažįstamų tarpe. Viena mergina, paklausta, ar jinai pirma katalikė ar pirma lietuvė, atsakė, kad jinai pirma katalikė. Jos mama yra aktyvi bažnyčios lankytoja. Ir jinai paklausė savo mamos to paties. Ir didžiausia jo nuostabai, mama atsakė, aš pirmą lietuvį. Jei tai buvo didžiulis surprizas. Matot, mama su dukra gyvena kartu, o štokių fundamentalių klausimų nebuvo išsiaiškinusio savo pozicijų. Ir va štai tas klausimynas padėjo vieną kitą suprasti paaiškiau, kad jos gana skirtingai mato pasaulį. Toliau. O štai su pažiūromis, kada tu jas geriau suvoki, yra lengviau gyventi. Nes daug kas pasidaro aiškiau. Pasaulis pasidaro aiškesnis. O tas, kas yra aišku, netaip gazdina. Nes gazina pirmiausia neaiškumas, nesupratimas, nesuvokimas, kas iš kur, kodėl. Net ir baisus dalykai, arba kažkokie tragiški, arba nu, neišvengiami, bet suprantami, suprantant dėsnius – jie vis tiek padeda, padeda, kaip sako, nu, įspėtas reiškia jau apsaugotas šiek tiek. Toliau, pažiūros jungia žmonės. Nu, ir skiria taip pat. Bet kadangi mes, jau kaip sakiau, gyvenam virsmo išvakarėse, tai geriau, kad jungtųsi vienodų pažiūrų žmonės, nes paskui virsmo metu jau bus nelaikas ne, ne laikas aiškintis. Pasirodo, kad mes visai ne ten norim bėgti. Vienas nori ten bėgti, kitas ten. Jau bus nebelaikas aiškintis, reikia dabar aiškintis. O pažiūros sujungia, reiškia sujungia į būrį. O būryje yra ir ramiau, ir saugiau. O toliau atsiranda vienybės savoka nes vienybė įmanoma tik vienodų pažiūrų pagrindu. Lietuvoje labai mėgstama žodis vienybė, visi čia nori vienytis, bet vienytis, nu nežinau, milijonus kartų sakiau, vienytis galima tik pažiūrų pagrindu. Nes jeigu vienas nori į kairę, o kitas į dešinę, nu tai kaip tu su juo kartu eisi? Vienytis turi tie, kurie nori eiti vieną pusę kartu. Ir tai bus masė problemų, masė ginčių. Bet pirma, turim įsiaiškinti, kur einama, jau paskui eidami ginčysimės. O jeigu vienas į kairę, kitas į dešinę, tai vietoj stovėsi. Dėl to vienybė įmanoma tik pažiūrų pagrindu. Pirmą tas pažiūras reikia išsiaiškinti. O štai jau vieningai veikiant, galima ir tas algas šiek tiek pakelti, apie kurią šitaip aimanuoja ponas Iksas. Galima. Ir dar daug ką galima padaryti, veikiant kartu, vieningai, jeigu tas ta, tas žmonių kiekis yra pakankamai didelis, tai ta vienybė gali atvesti ir į tam tikrą politinę veiklą, o, o jau politinės veiklos pagrindų tu gali leisti statymus. Ir nereikėtų tada referendumų, kuris artėja, mėlyje mano. Ir neužmirškit, kad jisai bus, agituokit visus. Ir štai pasirodys, kiek ten mūsų yra. Vat kiek mūsų yra net šito klausimu, kad neparduoti žemės užsieniečiams. Pasižiūrėsim, kiek yra Lietuvoje, va, tų, kur net šito klausimu yra vieningi ir nepatingės subinę atkelti ir ateiti ir pabalsuoti. Pasižiūrėsim. Taip kad neužmirškit, agituokit visus. O štai veikiant pakankamų kiekių vieningai bendrų pažiūrų rėmose ir atėjus iki įstatymų leidybos, per politinę veiklą. Nereikėtų ir tokių referendumų. Visą tai būtų galima suorganizuoti įstatymas ir dar daug ką būtų galima suorganizuoti įstatymas. Taip kad e, daug ką galima padaryti veikiant vieningai, turint tikslą, suprantant, ką darai ir tą rodo vat, ir tie Europos rinkimai. Nors jie dar didelių pergalių nežada tiems Europos skeptikams, sakykime, kurie kovoja už savo valstybės Bet tendencija aiški ir pergalės pirmas yra aiškios. Ir e, mes veikdami, mat savo prasmių laukia, irgi nenorim būti savotiškais, tai antrarūšiais Europos žmonėmis, kuriais šiandieną mes esam padaryti. Nes mes 20 metų klausom atvažiavusių emisarų iš vakarų, kurie mus moko gyventi, ir rezultatas yra baisi emigracija visiškas reikia, pramonės praktiškai nebuvimas ir daugelis kitų negatyvių dalykų. Ir mes prarandam suverenitetą savo valstybių. Ir dėl to va, tos mūsų gretos, e, jos ir vienyje žmonės, kurie norėtų turėti savo valiutą, kurie norėtų turėti savo žemę, kurie norėtų turėti įprastus vaikų ir tėvų santykius, kur vaikai turi ne tik teisės, bet ir pareigą. Įprasti vyrų moterų santykiai. Be jokių barzdotų moterų ir sijonotų vyrų mums šito nereikia. Čia yra už ribų, už mūsų prasmių lauko ribų. Ir mes norim būti šeimininkai savo valstybei. Ir vėlgi, nu, čia jau frazė ta, bet tai yra, čia net ne geopolitinė poezija čia yra proza pati proziškiausia. Lietuva yra vienintelė vieta pasaulyje, kur mes turim teisę būti šeimininkai dėl to, kad čia gimė. Jeigu tą teisę čia atiduosim kitos vietos pasaulyje, nėra. Ir va, štai šitokios mintis, aš manau, atvedė mus Šiauliuose pas Vydą ir Vinsą praeitą šeštadienį. Ten mes nutarėm įkurt pradžiai viešą įstaigą, dabar svarstysim, kaip tą padaryti, bet sprendimus priimtus. Ir paskui ta viešo įstaiga turės fiksuotą narystę, bet bus priimami plačiai žmonės. Bet kaip tas vat, skaistykla Lenkas ten įkūrė, pas mus irgi ne kiekvienas galės būti mūsų gretų narių. Tai turės būti mūsų pažiūrų žmonės, turės atsakyti tą klausimyną. Mes dar pagalvosim, kaip tai padaryti, kad jie neapgautų savęs ir mūsų tenais. Ir jeigu tų narių mūsų gretų bus pakankamai, paskui iš norinčių mes organizuosim politinę organizaciją ir sieksim realizuoti savo pažiūras per įstatymų leidimą. Taip, kad šiam vakarui dėkui, iki kitų susitikimų.